prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia v prvej línii. No a pri jej počúvaní vás eh, ako tradične víta krátko po 20. hodine 30. minúte tak spoza mikrofonu, ako aj spoza techniky Boris Koroni. Dnes večer sa budeme, vážení poslucháči, zhovárať o téme veľmi vážnej, ktorá sa úzko dotýka každého jedného z nás. No žiaľ, dovolím si tvrdiť, že len veľmi malá menšina, hádam až absolútna menšina z nás si reálne tieto rizika uvedomuje. Dnes bude totiž reč o chemikáliách, ktorými sme doslova zamorený, pretože to už povedal kto si iný, že dnes je to žiaľ tak, že žijeme v dobe jedovej. Viem si predstaviť, že po týchto mojich slovách napadne nejednému z vás, že sa zrejme budeme dnes zhovárať o tzv. Ečkách, teda aditívach, konzervantoch, farbivách, potravinách. Je pravda, že práve cez potraviny dostaneme do nášho organizmu obrovské množstvo umelých látok, ktoré viac či menej významným spôsobom ohrozujú a ničia naše zdravie. Môj dnešný host, ktorého vám už o malú chvíľu predstavím, dokonca tvrdí, že takýmto spôsobom, teda cez potraviny, cez jedlo, dostaneme do našich organizmov dokonca čas roka niekoľko kilogramov takýchto ľudovo povedané éčiek, ktoré nám nielenže škodia v danom momente, keď ich zjeme, ale navyše veľké množstvo z nich ostáva v tele človeka dlhý čas, desiatky rokov a dokonca niektorých sa už ani nezbavíme. Takže áno, je pravda, eh, že éčka v potravinách nám veľmi škodia, lenže o nich dnes reč nebude. Konec koncov, tak či tak už pomaly, ale isto stúpa počet ľudí, ktorí si toto ohrozenie, teda tzv. umeliny v potravinách uvedomujú a naozaj si už ľudia aspoň z toho, čo som počul v reláciách, začínajú dávať veľký pozor na to, čo konzumujú. My sa však dnes budeme po dlhšej prestávke opäť venovať predsa len inej téme, ktorá je však svojím rozsahom minimálne tak dôležitá ako Ečka v potravinách, možno dokonca dalo by sa povedať, že ešte dôležitejšia. Čo vám, vážení poslucháči, hovoria v úvodzovkách Ečka v kozmetike? Viete o tom, že sú rovnako, možno dokonca ešte nebezpečnejšie ako tie spomínané Ečka v potravinách? Viete o tom dámy, že keď si dávate na pery rúž, tak sa do vášho tela dostávajú také látky, okrem iných ako napríklad hliník či ortuť. A to ani zďaleka sa tu nebavíme len o nejakých růžoch. Keď si len teraz spomeniete, tak chemikálie tie sú všade okolo nás. Myslím teraz tie v kozmetike. Protože mají extrémně pestré použitie. S chemikáliami si umýváme vlasy, používáme ich pri sprchovaní, umývame nimi podlahu, kuchynskou linku, čistíme byt, vaňu, používáme ich v záhrade, nanášeme si ich na tvár. Zkrátka, dobre sú všade okolo nás používame ich a čo je najdôležitejšie, ako som už spomínal, vyzerá to tak, že nám veľmi vážne škodia. A to dosť významne. Lenže o tom takmer nikto nehovorí. Pretože všetci sa zamerali len na Ečka v potravinách. Ľudia, ktorí sa snažia zdravšie žiť, úzkostlivo teda dbajú na to, čo zjedia, no ale častokrát im uniká, že jedy do tela sa im teda dostávajú aj tak, do nich, aj keď inou, inou cestou. A že práve tá iná cesta je častokrát oveľa významnejšia a možno až nebezpečnejšia, o tom veľa razy ani len netušia. No a práve o tomto probléme, o chemikáliách v kozmetike, o tom bude dnešná relácia v prvej línii. A ja som veľmi rád, že môžem keď som to spomínal, že po dlhšej dobe, tak ak si dobre spomínam, tak asi poslednú reláciu sme spolu robili nejak tesne pred letnými prázdninami. Ja som teda rád, že môžem po takejto kratšej prestávke teda e, privítať u nás vo vysielaní, aj keď síce len cez linku, ale predsa naživo. E, Víta Sirového, to je chemik, niekdajší vedecký pracovník výskumného ústavu potravinárskeho a toho času by mal fungovať na farmaceutickej fakulte v Hradci Králové tohto pána zrejme máme už v tejto chvíli na našej Skyblinke. Uvidíme, či je to tak. Pán Sirovi, počujeme sa? Dobrý večer. Ano, dobrý večer. Tak, výborné Spojenie, spojenie s Českou republikou funguje, to nás samozrejme teší a budeme ešte radšej, keď bude fungovať aj spojenie s poslucháčmi. To znamená, keď nám budete písať maily na studiozavinačslobodnyvysielac.sk keď nám budete telefonovať na číslo 048 381 0101, pretože naozaj ide o tému, ktorá sa či už si to sme schopní uvedomiť, pripustiť alebo nie, dotýka, a to doslova, že dotýka každého jedného z nás. Ja som pán Sirovi spomínal, že my sme teda mali spoločnú reláciu poslednú a inak to bolo tiež o Ečkách v kozmetike. Prvý diel tejto relácie sme mali kedysi pred letnými prázdninami. Môže sa nám teda stať, že v úvode pospomíname aj veci, ktoré už možno sme rozprávali práve pred tými letnými prázdninami, ale nevadí, lebo aspoň si trošku osviežíme pamäť. E, ja, ak si dobre spomínam, tak v tej, v tej prvej relácii o Ečkách, v, o tzv. Ečkách, lebo keď hovoríme o kozmetike, tak tam naozaj nie sú Ečka, tam je niečo iné. Ale keď to tak ľudovo poviem, že e, keď sme sa bavili vlastne vtedy prvýkrát o tzv. Ečkách v kozmetike, tak ste v tej dobe tvrdili, že je preukázané, že až 60% toho, čo si aplikujeme na svoju kožu, sa vstrebáva do tela. A teda, že pri pravidelnej aplikácii po dobu napríklad jedného roku je množstvo tejto škodlivej látky dosť významné na to v našom tele, aby sme ho mohli považovať za, za zanedbateľné. A teraz to by som sa chcel vlastne hneď na úvod opýtať, že dalo by sa teda povedať, keď ja som tak začal ten úvod, že, že všetci myslíme, alebo teda mnohí ľudia len na tie Ečka v potravinách škodlivé a už kozmetika nám tak nejak ako uniká. Dalo by sa teda povedať, že tie látky obsiahnuté v kozmetike sú možno často nebezpečnejšie a škodia viac nášmu zdraviu ako už spomínané Ečka v potravinách, alebo takto sa to nedá porovnávať? Tak eh, co se týká Ešek v kosmetice, když zase eh, použiju ten váš výraz, tak hmm eh, skutečně ty chemikálie ty jsou mnohem škodlivější. Já když jsem porovnával to, co vlastně v potravinách, tam jich je přes 300 e- v Evropské unii povolených takzvaných Eček, a eh, v podstatě v kosmetice jich mnohem více. A to, co jsem dával eh, v potravinářství třeba do třetí skupiny, to znamená, řekněme, něco ještě takového už nedobrého, eh, tak v kosmetice je ještě proti tomu, řekněme, dětská procházka, nebo spíš třeba dáme příměr, procházka růžovým sadem. Mm-hmm. Ty kosmetické přísady některé jsou mnohonásobně škodlivější než to, co se je povolené do potravin, protože tam právě se vychází z té milné představy, Eh, že se to téměř nevstřebává nebo málo a vůbec se neuvědomují lidé právě eh, to, že některé ty kosmetické eh, přípravky, obzvlášť bych upozornil třeba na zubní pasty, rtěnky, jak už to tady naznačoval, tak tam to jde přímo v podstatě ústy, taky přes sliznici se něco vstřebává a jednoznačně tam jsou mnohem, mnohem škodlivější látky, protože v potravinách by nikdo třeba nedovolil látky typu Eh, rtutinatý borát, to jsou vlastně rtutinaté sloučeniny, nesmírně toxické, tak tam je to zakázané a v kosmetice jsou takovéhle věci jedovaté povolené. Hmm. No ale tam je naozaj eh, hneď na porúdzi taká, taký argument, že no však jasné, že v tej kozmetike budú aj takéto uh, Eh, látky, ktoré teda v potravinách byť nemôžu, ale tam v kozmetike byť môžu, lebo však my ten šampón naozaj nejeme, čiže sa nám nedostáva do tela. Ale teda, ako som už aj naznačil v tom úvode, on sa nám vlastne ten šampón do tela aj s tými, s tými nebezpečnými látkami dostáva. A máme mi aj tak, akože nejakú zhruba predstavu, že, že, že koľko takých látok sa vlastne pri takom umývaní dostane do tela a akým spôsobom môžu škodiť? Viete, cez, skute... cez kožu a takýmto spôsobom. Skutečně se závisí, jaký šampon použijeme, protože eh, já jsem nedávno jsem se tady pro jednu internetovou televizi zabýval tím, že jsem si pročítal složení eh, všech možných těch prodávaných prostředků, třeba těch šamponů. On ním, eh, mezi nimi obrovský rozdíl. To znamená, jsou, jsou řekněme, prostředky, kde máte kolem třeba deseti těch nějakých eh, chemických ingrediencí hmm. a pak jich tam může být eh, jako mnoho desítek a je to skutečně chemický koktejl. A co se týká jako té nebezpečnosti, tak eh, tam je naprosto prvořadé pozor, věnovat pozornost takzvaným konzervantům, to je to samé, co v potravinách. A to jsou látky, které člověk může pocítit přímo tím, že třeba má pak nějaké kožní problémy. Hmm. Eh, mnoho lidí si jako diví, proč zrovna je postihuje to a to, exémy, plísně a přitom to může úplně jednoznačně souviset právě s tím, co eh, na sebe takto aplikují. Co se týká že takových těch vedlejších eh, projevů, tak nedávno mi zrovna jedna paní na popřednášce vyprávěla, že když si měla běžným šamponem hlavu, tak ji vždycky nesmírně bolela a bylo jí z toho špatně. Eh, potom teda, když zjistila, že to je v podstatě nedobré, nahradila ho biošamponem, tak mě nadšeně přišla eh, hned sdělit, eh, je to úplně něco jiného, že hlava jí bolí, že se cítí dobře. Mm. Takže ono mnoho lidí to i jako co prostě na sobě vnímá, ale vůbec si neuvědomuje, z čeho to může pocházet. Mm. No ja keď som sa vlastne po tej relácii s vami, to, po tej prvej, ktorú som spomínal pred letnými prázdninami, keď som sa s nejakými ľuďmi o tomto bavil, že teda, že to nie je len tak, že len škodliviny cez potraviny sa vám dostávajú do tela, ale že podľa všetkého aj cez kozmetiku. Tak vravia, ja som sa stretal s takými názormi, že no že bože môj, ale tam sa nám dostane úplne že zanedbateľné množstvo tých škodlivých látok, veď tá koža preboha nie je špongia, ktorá to tam nasaje, však ja si to na seba ten šampón alebo to telové ja, mydlo alebo mlieko prostě dám a to, to za chvíľku zmijem zo seba, čiže to ani nestihne tá koža absorbovať dovnútra. Tak ako to je, pán Sirovi, že, že naozaj až za tak, aj za takú chvíľku sa, sa tie nebezpečné látky prostě vedia dostať do tela a možno až teda do krvného obehu? Určitě se to tam dostane, protože eh, příklad, co se týká těch různých krémů a mazání, tak eh, farmaceutický průmysl využívá aplikaci účinných látek eh, v mastích právě skrze kůži, to znamená, namaže se s tím právě a ty v tuku rozpustné látky jednoznačně prochází krz kůži a v podstatě dostávají se postupně až do krevního oběhu. To je prokázané, byly dělané studie třeba s barvami na vlasy, protože tam občas e, jsou velmi jedovaté takzvaná azobarviva nebo ještě nějaké aromatické barvy. A u těch je známo, že jsou karcinogenní a kadeřnice třeba, které s tím pracovali, měly pětinásobně vyšší e, riziko, tam se sledovalo riziko rakoviny prsou a e, ženy, které se s tím dlouhodobě barví, taky se u nich zvýšilo a tam zase jednoznačně uvedeno, kde ty látky přechází do krve a ničí v prvé řadě játra. To znamená tam, když je obzvlášť eh, ženy používají poměrně dost těch prostředků, teda myslím tím většina z žen, četl jsem, že kolem 7 až 9 prostředků denně, tak hmm. Eh, je to v podstatě množství, které rozhodně není zanedbatelné a to si to bereme teda tu vnější aplikaci, ale já stále se ještě vracím k tomu, eh, že to, co každý snad používá, i muži, to jsou zubní pasty. V podstatě ty dáváme prostě do úst a skrze ty sliznice se zase jednoznačně něco vstřebává do mnoho těch výrobců, i když tam dá nějaké ty účinné třeba léčivé látky, tak oni eh, si i dělají studie, že prostě to prochází do krve třeba u jedné zubní pasty s vitaminem B12, tak tam jednoznačně se prokázalo, že asi po 6 týdnech o 60% se zvýšil množství vitamínu B12 v krvi prokazatelně, to znamená, Eh, ono je to známé, že něco prochází, samozřejmě hm, každý se může vymlouvat na co chce, může říkat, že to je málo, ale já ještě bych jenom řekl jednu věc, mně přijde velmi takové eh, alibistické a hlavně bezohledné z hlediska životního prostředí říkat, já můžu používat jakýkoliv šampon, jakoukoliv zubní pastu, jakékoliv mazání, ono se to ze mě nějak dostane. Pokud si někdo vezme špatný šampon, předtím měl na sobě tělové mléko, tohle to všechno Eh, spláchne do výležky, kde to do kanalizace, tak to do řeky. Teď v podstatě to je, eh, tím se to nezmizí, tím jenom to pošleme vodním bytostem, ryby v tom koktejlu chemické musí žít. Hmm. Je to stálý koloběh, to znamená, cokoliv my produkujeme a tohle se právě používá v tom masovém měřítku, to je úplně jednoznačné, tak eh, ono to škodí jak lidem, tak i přírodě. Hmm. Keď jste vlastne sa vrátili k tej zubnej paste. To je pravda, však tu dávame naozaj do úst. To nie je len, čo končí na koži, ale tu teda máme v ústach doslova ako aj tie potraviny. Ale pastu nejeme, veď my ju vyplujeme von. Ale čo sa chcem spýtať, že, že tá pasta teda čo nebezpečné obsahuje, alebo čo zlé, čo nám škodí, keď sa teda klasicky umývajú zuby tými klasickými pastami? Čo nebezpečné obsahuje pasta? Tak väčšina těch zubních past eh, je právě na konzervovaných a já jsem byl naprosto šokován, že jedna zubní pasta třeba obsahovala i triklosán, což je velmi škodlivý konzervant, on je velmi podobný svojí strukturou DDT, takže nikoho by nenapadlo asi si dávat do úst DDT, když už se prokázalo před mnoha desítky let, jak je škodlivé. A přitom podobný konzervant je v té zubní pastě, mm, to je organický konzervant. E, potom, co mě v zubní pastách vadí, samozřejmě ještě z těch konzervantů, třeba všechny možné parabeny. Hmm. Je tam velmi zajímavé, že jsou to i zubní pasty, které se chlubí tím, že mají třeba různé bylinky e, typu, já nevím, šalvěj, máta, že jsou léčivé a já jsem tam našel třeba 4-5 e, parabenů, což pro mě je naprosto nepřijatelné. Hmm. Je doslova chemický koktejl a co většina zubních past má eh, umělé sladidla, sachary na další. Aha. To je naprosto zbytečné. No, takže nehledě na to, eh, pokud si někdo kupuje takové ty úžasně barevné zubní pasty, jak to tam dělá, ty červené a modré, a ještě nevím, jaké pruhy, tak eh, to jsou zase všechno umělá barviva a zcela odevřeně oni jsou i v hm, pastách zubních, které jsou určené pro děti někdy. To znamená, hm, toto v podstatě jak si obzvlášť těch dětí, tak ty i nějaké množství té pasty spolikají, ale znova hmm. se vracím k tomu, tam nejde o to, že i když to vyplivneme, tak prostě krze tu, eh, skrze dásně, sliznici, poměrně dost velké množství se vstřebává z těch past, hmm. takže hmm. I když to vyplivneme, tak vždycky se do toho těla něco dostane z té pasty, pokud hmm. je to nevhodné. No čiže keď si niekto naozaj pravidelne umýva zuby a má pocit, že robí dobrú vec, veď iste, že však zuby si treba umývať, ale že tým pádom tou pravidelnou používanosťou sa teda dostáva do organizmu, predpokladám, dosť veľa e, škodlivých. Je to tak, ty množství tady si nedovedu e, odhadnout, kolik to je, ale e, jenom ještě bych se vrátil k jedné takové docela zajímavé zprávě u nás alespoň byl na internetu takový článek, tvářil se celkem, bych řekl, solidně hmm. a tam tvrdili třeba, že hrtěnky, co si dávají na rty, já nevím, jak je to po slovensky, na pery. No, růže asi a hlavně ty kaděky. To, to takové ty barevné věci. No, no, no. Takže prý žena, která se řekněme od 16 do 60 let eh, maluje denodenně, tak do těla prý dostane, nebo sní, skutečně, jako tam psali, že část jako těch rtěnek, jak se olizuje nebo jakkoliv, tak je sní, takže to množství je prý 3,5 kg za ten život <laughs> ženský, což je velmi zajímavé, protože o tom jsou celé knížky, třeba jmenuje se jedna Vertěnce olovo, e, některé obsahují i formaldehyd, což je naprosto toxická látka, to snad ví každý, nehledě k těm barvám, které jsou zase umělé, tukové složky jsou tam naprosto nevhodné, no a tak zcela to Hm, to bych skoro řekl, že je nějaké je čertovo krmě, hm. takováhle eh, věc a tím si skutečně ženy taky jednoznačně škodí, to se do toho těla dostane taky úplně hm. přímo. A tam, a tam som spomínal aj v úvode, že tie rtenky, alebo teda rúže po slovensky, tie obsahujú. Je to pravda, čo som tam čítal v úvode, že také veci ako hliník, ortuť, naozaj sa takéto veci tam prostě objavujú? Hliník jako ještě není to nejhorší, samozřejmě může se objevovat hliník, ale Eh, ten, co se týká kosmetiky, je v největší míře v různých eh, proti pocení, abych to raději řekl, abych to mhm. nepopletl to slovo. Eh, to, co používají lidé, aby se nepotili, jak si to dávají pod paždí, je to typu ať už toho tekutého nebo tuhého, tak většina z nich právě má sloučeniny hliníku, které ucpávají ty pory, takže v podstatě člověk se jako kdyby už zašpuntuje a tím hmm. už je škody. Takže ten hliník v podstatě je mnohem víc v jiných věcech, zase v některých zubních pastách, v těch hrtěnkách. Tohle to ani nevím, jestli v nějakém větším množství se tam vyskytuje. Ty rtutinaté konzervanty, ty, jak už jsem říkal, se používaly, jako sám nestudoval jsem stu, eh, složení těch hrtěnek, takže já ani nemůžu říct, co kde je. Eh, tvrdilo se hlavně v té knižce o olovu, což je taky toxický těžký kov. A v těch v různých zdrojích literárních se tvrdí, že v tom je právě třeba i ten formaldehyd, což je, je látka, která ničí bunky, u zvířat třeba i vyvolávala rakovinu, tak eh, už samo o sobě tohle to je pro mě docela eh, víc než varující, že bych to tak nazval. To, co vlastně mě tak keď sme sa prvýkrát bavili o týchto veciach, tak doslova šokovalo, bolo vlastne to, eh, že ja si spomínam, ako sme sa bavili o kozmetike a teraz keď som dal otázku, že no dobré, ale je tu nejaká kozmetika pre deti, takže či tá je zdravšia? Lebo pri potravinách už sa aspoň začínajú také veci diať, že keďže je to pre deti, tak tam tých ječík je menej, ja neviem, šumka pre deti. Ona samozrejme Ečka obsahuje, ale trošku menej ako tá pre dospelých. A vy ste mi vtedy povedali, že v tej, že v tej kozmetike tam je to žiaľ tak, že že v tej kozmetike prostě sa neberie ohľad na to, či je to pre deti, či pre dospelí, že tam je prostě ten bordel rovnako. Ja som si aj našiel štúdiu, ktorá sa volá Environmental Working Group a podľa tejto štúdie sú deti každý deň vystavené 60, asi tak zhruba 60 chemikáliám z kozmetiky, z ktorých polovica zhruba nie je považovaná za bezpečné. A Dokonca, že zároveň nikdy nebola testovaná bezpečnosť 77% ingrediencií v 1700 detských produktoch a podľa tejto štúdie 99% zo všetkých kozmetických produktov na trhu obsahuje jednu a viac zložiek, ktorých bezpečnosť nebola nikdy testovaná. A vy teraz povedzte, že toto je nejaká konšpirácia, či to môže byť naozaj pravda, že prostě sa do tej kozmetiky a dokonca do kozmetiky pre deti dávajú také látky, ktoré sú jednak očividne škodlivé, ale dokonca možno nikdy netestované. Může to až takto být naozaj? Mm, no je to ještě horší. To je, já jsem byl naprosto fascinován, když jsem se studoval nějaké ještě, jsou to vlastně dokumenty Evropské unie a oni se právě týkají eh, jako testování všech možných těch chemikálií. A teďka já to můžu prozradit, že chemici už skutečně zděšení stojí nad svým dílem, protože vyrobili statisíce různých umělých chemikálí. Mm, v té kosmetice se údajně používá přes 30 tisíc chemických látek. Představte si to množství. A prostě hm. většina těch moderních syntetických látek se vůbec netestovala. Protože v minulosti nebylo naprosto, to bylo pravidlo divokého západu, prostě co si vyrobíte, to si používejte. To se vůbec netestovalo a v podstatě teďka sice už jsou nějaké, řekněme, zákony, které by u těch nových látek mělo to testování probíhat. Je to testování, řekněme, ve většině případů na zvířatech, na pokusných třeba krysy, křečci, králíci, někdy i jiná zvířata. A tam se vždycky dělá takový ten krátkodobý, řekněme, efekt mm, jedné látky. To je podobné jako u léček. Naprosto se nedá říci, co to udělá Hmm. U lidí, kteří mají jiný metabolismus, pokud je to ten koktejl třeba 10, 20 nebo 30 chemikálí, to znamená, pro mě to testování má úplně nulovou vypovídající hodnotu. Ono teoreticky může úplně ty nejhorší látky, jako když se to zvíře hned osype nebo eh, nějaká kožní reakce, že jo, tak teoreticky můžou tím když budou chtít, říct si, toto je nebezpečné, mm, mm. ale v podstatě jinak eh, eh, naprostá většina těch moderních chemikálí skutečně je netestovaná. To mm. je, teď jsem zapomněl, jaké, jaké je to množství, ale mno, mnohem víc než 90% moderních chemikálí vůbec se neví, co činí, neví se, co vlastně udělají s člověkem, s životním prostředí a eh, Vzpomínal jsem teda to DDT, on ten systém lidský je naprosto šílený v tom, že vždycky chemici eh, něco syntetizují, teď to uvolní do okolního prostředí, používá se to vždycky v obrovském množství mm-hmm. a pak až po dlouhé době se teda zjistí, jak to škodí. A většinou na to vůbec neupozorní chemici nebo kontrolní organismy. Na škodlivost DDT upozornila nějaká bioložka Ráchla Kolsonová, která zjistila, že ptáci, kdy Eh, vymírají v celých jaksi eh, obrovských plochách, tam, eh, nejen tam, kde se stříkal DDT, ale ještě se to přenášelo i někam jinam a prokázala právě DDT jako ve vajíčkách a všude možně těch hmm. ptáků. A potom teprve až po dlouholetém boji ekologických a nějakých občanských hnutí se DDT alespoň u nás a v některých zemích zakázalo. Hmm. To v Africe se používá dodnes. A všichni vědci ví, jak škodí jsou tom celé vědecké studie. A to je prostě vás jeden právě z těch statisíců eh, vyrobených eh, umělých chemikálí. Hm. No, tento pesticid. To znamená, skutečně většina se neví, co se týká toho rozdělení na to dětské a pro dospělé, tak eh, já ještě bych se vás ještě vrátil i k té šunce pro děti. Alespoň u nás v Čechách já to považuji za velký podvod. Vůbec ten jako název dětská šunka není nějak zákonem vymezená, to je věc jenom toho výrobce, který pokud je solidnější, tak jich tam dá aspoň trochu méně těch heček. Mm-hmm. Pokud ne, tak tam dá dusitany, které jsou jedovaté, brání se, že jich tam dal trochu méně, než třeba je, se dává do běžné, ale pro mě to stejně není pro děti. Co se týká kosmetiky, tak zase je to jenom název, ne, že je to dětské. Mm-hmm. Já jsem byl naprosto fascinovan právě, že ty chemikálie hrozné, které jsou kosmetice pro dospělé jsou i pro děti. Jo. To znamená, ono to není tak, že by někdo tam jako stal nějaký kontrolor a řekl, tak tohle je pro děti, tohle v žádném případě nesmí obsahovat třeba konzervanty, umělá sladidla, umělá barviva, klidně i ty zubní pasty obsahují ty škodliviny. Takže já sám ani nevím, jako jaké je to rozlišení, ale z mého pohledu eh, ty dětské produkty jsou škodlivé v podstatě podobně jak ty ostatní. Hmm. No to je, to je taký spôsob, že aspoň ja mám takú tú skúsenosť, že do detskej kozmetiky sa dá menej tých parfémov, aby to voňalo a potom sa povie, že vidíte, toto tak ne, nevonia silno, tým pádom tam nie je toľko chemikálií, je to také čistejšie, ale vravíte, že to je vlastne taký skôr marketingový blav a že napokon vlastne do tej detskej kozmetiky sa dostávajú stoľko tých škodlivých, ako aj pre dospelých. Len vlastne katastrofa je tá, čo aj som vlastne čítal z tej štúdie a čo aj vy ste vlastne potvrdili, že už, už to je hrozné, že vlastne sa vôbec nerozlišuje medzi deťmi a dospelými. Už to je hrozné, že sa vôbec tieto veci tam dostávajú, ale je absolútna katastrofa, keď aj vy potvrdíte, že je tam obrovské množstvo látok, ktoré nikdy neboli testované. A keď ešte navyše poviete, že aj s tým testovaním je to <laughs> tak, že tam si netreba robiť veľké nádeje, že darmo sa aj niečo testuje, my až po rokoch vieme naozaj zistiť, že či to škodilo, či nie. Je úplne fuk, či teraz niekto niečo testoval a povedal, že je to neškodné. Ono sa po rokoch môže ukázať, že to veľmi škodilo, len chce to istý čas, kým sa to prejaví. Ale už napriek tomu, že, že, že vôbec, že sa používa niečo, čo nebolo otestované. To, to je absolútne nepredstaviteľné. A teraz ten dôvod je aký, že to preto, lebo aby sa predávalo, aby, aby ten konzum a spotreba prostě fungovali, tak kvôli tomu, alebo čo, čo, čo, čím to je? Alebo, alebo nestíhajú tí, tí kontrolóri už, že už je tí chemikálií toľko, že to nestíhajú testovať? Ako kde je ten problém? Prečo, prečo sa do kozmetiky dostávajú látky, ktoré nikdy neboli testované? Víte, ten problém, když bychom šli do hloubky, ten je v naprosté lidské eh, nezodpovědnosti, ale nevědoucnosti, protože Víte, právě farmaceuté mají v zákonech, že každá uměle vyrobený lék, chemický, mm. vykazuje vedlejší účinky. Neexistuje jediná. Proto když si člověk eh, v lékárně jakkoliv lék vlastně koupí, je tam příbalový letáček a tam jsou právě tam je ta povinnost eh, skutečně někde na klinice na lidech zkoušet, co to udělá a pak se tam vypíší ty vedlejší účinky. Pokud někdo zná v podstatě přírodní zákony, tak mu dojde, že každá ta uměle vyrobená látka vždycky bude mít nějaké vedlejší účinky. Tam je to naprosto zbytečné to nějakým způsobem testovat. Prostě my to už předem můžeme říct, si bude to mít. Pouze nevíme, jaké budou ty účinky a třeba ještě v kombinaci s jinými látkami, co to způsobí. Zase, kdo je vědoucí, tak mu dojde, že to vždycky bude škodit. Ale jako tenhle ten svět, to přece je známé, ovládá biznis – a doslova i taková ta destruktivní politika, protože ekonomické je podobně jak u potravin, aby lidé byli nemocní, takže tam v podstatě ty chemici na, někdy i naivní prostě nadšeně to vyrábí. Vyrábí to hodně. Ono se každý den se prý jako nějaká nová chemikálie objeví. To znamená samozřejmě jednak se to e, nestíhá, e, za druhé je to i, to bylo právě v té Evropské unii, boj potom v těch eh, hmm. těmi takzvanými ochránci zvířat, který samozřejmě nechtějí, aby ty eh, pokusy se dělaly na zvířatech. No ale samozřejmě chemik, který jako je alespoň trošku tuší, tak nikdy ty pokusy neudělá na sobě nebo na svých blízkých. Hmm. To znamená, eh, jako co s tím? Tam je jediné je dělat, že všechno je v pořádku, všechno je pod kontrolou, jako se to dělá u jiných věcí. No a když si uvědomíte, kolik se, to každý že asi ví, že se produkují zbraně, které mají vraždy, ty se pak dodávají někam do různých států, aby si vzájemně tam eh, stále bojovali, pak utíkají nějací nebožáci ještě z těch míst. A v podstatě hmm. systém je podobný jako u nás. Tak u nás se neválčí s těmi musí se tady nějakým způsobem taky počet obyvatel, tak se používají ty chemické zbraně v těch hmm. různých věce, které se právě denně používají. Ať je to, tak, řekněme, nekvalitní potraviny, až po to, co si každý prostě bez toho nedovede moderní člověk představit život, aby neměl x různých prostředků, které si myslí, že jsou naprosto nezbytné, oni jsou v podstatě na hmm. často úplně zbytečné. Čiže nie je to teda o tom, že by nějak tí chemici nestíhali, nebo teda ani chemici, ani tí kontrolóri, že by nějak nestíhali, ale že viac menej to nějak, každý, nikto nevníma jako vážný problém, hej, že jako oni by to skutečně nestihli v tom velkém množství, jak už jsem říkal, že ono jsou statisíce těch chemikálí, už se vyráběly a hmm. eh, zpočátku se vůbec neřešilo, co to dělá s, s, s živými organismy. To, no, těch pesticidů, jenom co se vyrobilo, to každý už si přečte, že to je škodlivé a prostě Biznis je biznis. Hm, eh, no. Mě toho nezajímalo, jestli to trošku... toto je to. to. Tu bude kde si pes zakopaný, pán Sirový. Kde si v tejto vete, že biznis je biznis, to, toto bude asi ten kľúčový problém dnešnej doby jedovej, že keď je biznis biznis, tak jednoducho potom musíme tolerovať aj veci, že sa do detskej kozmetiky dostávajú nikdy netestované veci aj do jedla. Urobíme si teraz, keďže máme pol hodinku za sebou, urobíme si krátku hudobnú prestávočku. Dnes si budeme hrať pesničky, ktoré verím, že sa budú môjmu dnešnému hostovi páčiť, pretože už tak trošku poznám jeho hudobný štýl a viem, že má teda blízko k prírode a k týmto záležitostiam, však koniec koncov to vlastne aj počuť z toho jeho rozprávania. Veď, ako sme mi aj spomínali v tej jednej z prvých relácií, vy ste vyštudovaný chemik a práve ste pracovali na úsekoch, kde ste tieto veci testovali. Až ste si raz povedali, že prostě musíte robiť niečo iné, že chcete ísť prostě do oblasti, kde budete ľuďom nie škodiť, ale pomáhať. A to si na vás samozrejme veľmi vážime. No a tak teda potom prírodzene vás to tak ako aj ťahalo k tej prírode a to sa vlastne prejavuje vo vašom hudobnom e, zameraní. Tak ideme si zahrať a po pesničke, keďže vidím, že sa nám tu už nazhromaždili nejaké tie mailové otázky, tak pôjdeme na prvé kolo mailových otázok. E, písať nám môžete, vážení poslucháči, e, na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ak budete mať e, telefonickú otázku, tak po pesničke môžete zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Hej, hory, hory, zelený smutno zaspomínají. Hej za děvčinou zavoňavou, zpěvala v roze spolu s trávou. Hej za děvčinou zavoňavou, zpěvala v roze spolu s trávou. samotě sokola přichylili. Na straně sedí hrá sa samu vetrik s peruťami. Na straně sedí hrá sa samu vetrik s peruťami. vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes s hostem, ktorého máme na Skype-linke, Vítom Sirovým. To je e, vyštudovaný chemik, e, svojho času bývalý vedecký pracovník výskumného ústavu potravinárskeho. To znamená, že pracoval práve tam, kde sa všetky tie Ečka v potravinách, konzervanty a neviem čo všetko proste testovalo. Až napokon, ako som hovoril pred pesničkou, prišiel na to, že toto ľuďom nepomáha, ale naopak škodí, takže odtiaľ to odišiel. No a toho času pôsobí teda na farmaceutickej fakulte v Hradci Králové. No a spolu s ním sa vlastne bavíme o tom, o čom ľudia často nevedia. Ako som aj v tom úvode spomínal, mnohí už začínajú naozaj našťastie dbať na to, čo jedia Eh, stále častejšie badať ľudí, ktorí keď prídu do obchodu, tak si už pozrú ten, ten, ten výrobok aj zozadu, z čoho je zložený a keď tam nejaké tie Ečka, buď vôbec nejaké objavia, alebo teda vo väčšej miere, tak si to nezoberú, čo je fajn, ale v prípade eh, kozmetiky, ktorú takisto denne používame ako jedlo, tam ešte táto osveta akoby stále chýba medzi ľuďmi, takže práve sa bavíme o o škodlivinách obsiahnutých v kozmetike. Ja som spomínal, že pôjdeme na maily, tak skúsme si dať také prvé e, kolo mailových otázok. Začneme Mirom z Galanty, ktorý píše Zdravím do Slobodného vysielača. Mám štvoročného syna a chcem sa teda opýtať hostia, aký šampón alebo zubnú pastu by som mal kupovať synovi, aby chodil do škôlky čistý a upravený, v čom mám prať jeho veci, aby mi ho nezobrala sociálka <laughs> dala aj s úsmevom. Taktiež, čo je cenovo dostupné, žiadna reklama na konkrétne značky, skôr ma zaujíma, aké zloženie mám vo výrobku hľadať. Ďakujem a želám pekný večer. No, dost těžká otázka a dost široká. E, tam jako se nedá říct, co tam má hledat, spíš co tam nemá být. E, to znamená, e, pokud Mm, nevím, jak se vyzná ten pán eh, v chemických ingrediencích, co jsou v kosmetice. Eh, já jsem si, jsem si kvůli tomu musel, přestože Ečky v potravinách jsem se jaksi zabýval studijně profesně, tak jsem musel předtím ještě dostudovat jeden obor, ještě rok jsem potom studoval německé knížky. Právě ingredience chemické sám hledám v eh, tabulkách, aby tam prostě nebylo to, co je škodlivého. Ve své knižce tajemství kosmetiky mám kolem 1500 Eh, těch chemických ingrediencích hmm. a v podstatě velká část z nich jako je eh, škodlivá. Eh, jo? To znamená, v prvé řadě bych spíš řekl to, co tam jako nemá být, jak ten pán jako někde zjistí, protože říct, jako co má být v šamponu, tak samozřejmě to je jednoduché, ale ty kvalitní, alespoň u nás, co jsou, tak já mám jedině v biokvalitě a v podstatě, co se týká té cenové dostupnosti, tak Jednoznačně já třeba jsem teďka i nedávno porovnával, eh, porovnával jsem v podstatě třeba zubní pasty, jejich cenu, je, řekněme, aspoň u nás v Čechách, jako tak těch eh, takzvaně eh, jako normálních nebo běžných, já bych je nazval spíš chemické zubní pasty, se zubní pastou v biokvalitě, které používám už let, mně vychází mnohem levněji ta biopasta, jo? to znamená, je to jenom, aby ten člověk našel nějaký zdroj a tam by teoreticky měli mít jak zubní pastu, tak šampon, eh, tak i třeba nějaký ten prací prostředek, které má, který má to dobré složení. No, takže já, pokud nám propagovat, nemám říkat značku, tak ji neřeknu, ale jinak ne, nedá se rozhodně jako říci, je to tak jednoduše. To, co znají lidé o potravin, takže stejně jako je ta biocertifikace, když je tam certifikát bio, tak je to nějaká známka vyšší kvality. V kosmetice je těch certifikátů ještě více. Ehm, jsou zase i rozdílné, tam ještě tolerance nějakých těch chemických látek, takže chce to mít skutečně ověřený nějaký produkt a tam už se nemusí člověk příliš mnoho zabývat. Hmm ingrediencemi nebo sledovat to, co je v tom složení té kosmetiky a pokud nemá takovéto značky, tak jednoznačně potřebuje nějaký klíč a potom to znamená číst složení a já vždycky začínám naopak. Prostě nesmí tam být nic škodlivého. Eh, kdo už zná třeba moji knížku o léčkách, tak tam to mám známkování od jedničky do pětky, jako ve hmm. škole, to znamená pětka je nejhorší. A v té kosmetice je to vlastně obdobně. A pro mě, pro ty děti už od trojky nahoru naprosto nic, vůbec eh, by tam nemělo být, takže pokud někdo najde nějaký konzervant škodlivý nebo, jak už jsem říkal, sacharín, třeba umělé sladidlo v dětské pastě, tak je to naprosto hm, ani pro dospělé ani jako já bych si sám <laughs> hm, takovouhle pastu nekoupil. Hmm. Podobně je to šampon. Proč má být šampon konzervovaný, vůbec nemusí být? Já mám zase šampon v biokvalitě, po mnoho let to používám Mám úplně běžně skladovaný při teplotě místnosti. Kupuju ještě, abych při, eh, to trošku popsal, eh, půl litrový, takže mě vydrží poměrně mnoho měsíců a nikdy vůbec se nestalo, že by se skazil. A jednoduše je v něm jako na tu stabilizaci nějaký podíl hlihu a v podstatě konzervant bych nechtěl ani pro sebe, na tož pro dítě. A ta, tu biokvalitu, když keď hovoríte o tých e, výrobkoch v biokvarite, to sa asi nedá kúpiť klasickej drogérii, alebo ano? E, v DM drogerii třeba tam už mají nějaký ten e, koutek bio a tam prodávají i ty bio zubní pasty. Myslím, že DMK jsou i u vás. E, ano. Takové ty klasické drogerie typu hypermarketu, tak to je pro mě ta doba chemická, tam skoro se téměř nedá nic najít, i když těch lepších hypermarketech, které už aspoň něco mají bio, tak by tam taky mohli mít. Jako to závisí skutečně hledat, dívat se, nevím, jak je to u vás na Slovensku, ale byť už i tam přece někdo se na to, se na to takzvaně na ty zdravější nebo na ty, na ty ekologičtější prostředky obrací, takže eh, tam bych se taky podíval, ale samozřejmě největší výbor je v nějakých ekodrogeriích nebo nějakých zdravých hmm. výživách. Poměrně dost u nás se dá koupit, ať už je to kvalitní mídla, kvalitní zubní pasta, běžné zdravé výživě, protože lidé už skutečně začali tušit, že není, jenom, to, není to jenom o jídle, ale že je to i o tom, co používají i ty další prostředky. No viete, preto sa pýtam, že, lebo predpokladám, že takýchto otázok bude dnes dosť veľa tu, že, že čo áno a čo nie, čo používať, že, že či vôbec má význam sa ešte baviť o nejakých výrobkoch pochádzajúcich z klasickej drogery, či sa tam ešte vôbec niečo dá nájsť také, čo by neobsahovalo tieto škodliviny. Viete, že, lebo uh, pri tých potravinách tam, tam je to aspoň o to trošku jednoduchšie, že tam sa aspoň trochu dá porozumieť, z čoho je to zložené. Len tam pri tých, pri tých kozmetikách to sú také výrazy, že to aj chemik by sa proste stratil z tých, z tých výrazov, ktoré sú tam na zadnej strane napísané. A teraz ťažko očakávať, že človek, ktorý si to proste pozrie, že bude o niečo múdrejší. Tak preto sa pýtam proste tak zjednodušene, že či ešte vôbec niečo zdraviu prospešné sa v tých drogeriach nachádza, klasických, normálnych. No, je toho hodně málo. Něco by se tam určitě našlo, to je právě, si myslím, eh, že se dá teoreticky jako eh, ten rozdíl je veliký, protože jsou zubní pasty, které třeba dokonce nemají konzervant i v těch klasických eh, drogeriích. Jsou třeba ten rozdíl, když se tady už byla i otázka trošku nějaké ty mycí prostředky, takže když si někdo třeba koupí na nádobí, dám příklad tekutý mycí, takzvaný písek nebo ty pasty, to je většinou hodně chemické. A když si koupí obyčejný písek, takový ten sypký, tak tam v tom nemusí jako už být eh, alespoň žádná z těch škodlivých chemikálí. Ale v podstatě, mm, pokud někdo chce prostě skutečně mm, dokázat v tom orientovat, tak eh, nezbyde nic jiného. Máme takovou tu dobu dost složitou, podobně jako u potravin, Taky už se na to na Slovensku stěžovali naši dědové a pradědové, to měli jednoduché, že nemuseli nic takového e, řešit. Tak e, my žijeme v době, kdy jak v potravinách je třeba se v tom vyznat, tak i v té kosmetice. Takže tam zase, kdo to, kdo do toho chce proniknout, tak e, skoro u nezbývání, že si pořídit odpovídající literaturu, kde jsou tabulky a tam vůbec udělat si prostě přehled, eh, hmm. co se tam přidává a co teda řekněme, on si, každý si udělá tu laťku sám pro sebe, jo. nikdo nikomu vladí, v podstatě i v jídle jakýkoliv, jakákoliv chemická látka, hmm. někdo tam ještě nějaký ten konzervant nad ním mávne rukou, tak i v té kosmetice třeba si někdo řekne, tak aspoň, aby tam nebylo to nejhorší, hmm Hmm. Skutečně, jak si, já jsem překvapen, že mezi těmi různými výrobci jsou obrovské rozdíly a v podstatě tam, jako to i dokazuje, takový častý argument a naprosto lživý, jako nějakých těch výrobců je, že bez konzervantů to nejde v kosmetice. <laughs> Jde. Když prodají zubní pastu v podstatě i v té normální kosmetice nekonzervovanou, tak to je důkaz, že není to vůbec potřebné tam dávat. A keď to nie je tak proč se to tam dává? Ako je to lacnější vyrobit, keď se tam no, dá? No, no, no, čo, takhle, ono tam se mnohonásobně samozřejmě zvýší trvanlivost. Eh, taková ta opravdu kvalitní eh, kosmetika, ať už biokvalitě nebo přírodní kosmetika, ověřená, certifikovaná, eh, tak ona má prostě tu trvanlivost kratší, než to, co je teda chemicky naimpregnované. Jo, je to podobné jako u potravin. Když někdo udělá kvalitní domácí klobásku, skutečně jak má být, to znamená jenom se solí, tak eh, ona samozřejmě dlouho nevydrží, protože ji většinou někdo sní, ale i kdyby <laughs> stalo, že teda třeba by někdo opravdu někde zapomněl, tak nevydrží jak ten chemický párek nebo jak ten hamburger eh, stovky no dní nebo dokonce několik let jsem někde četl, že v podstatě to se nesplstnilo, neskazilo, že je to tak chemicky naimpregnované, že to vydrží. U té kosmetiky ta nevhodná chemicky naimpregnovaná, ta je pro mě jako naprosto nezničitelná. E, ta vydrží desítky let, možná i déle. E, jinak pro vaši informaci, e, pokud by se někdo chtěl zbavit té nevhodné kosmetiky, tak alespoň u nás v Čechách je to možné ji odvést bezplatně, pokud je to občan nebo jako fyzická osoba, do sběrného dvoru a je úžasné, že oni tam na to mají vykázaný eh, kontejner s, nebe, s nápisem nebezpečný odpad. <laughs> to je realita. To je dobré. <laughs> už tam, sa to, tam je už toho nebezpečný odpad, ale v koupelně je to ještě v poriadku, keď to mám doma. Eh, to jako, v podstatě to je pro mě jako, ne, jako nějak jako nezničitelné. Jo? Pokud je prostě přírodní šampon, tak eh, pochybu, že by vydržel já nevím, třeba 10 <laughs> let v koupelně. Takže tam jako ten rozdíl samozřejmě, ale víte, mm, jako já dost to lidské počínání nechápu v různých ohledech a podobně to nechápu ani v té kosmetice nebo v jiných eh, prostředcích, protože mně spíš přijde, kdyby oni se někdy předháněli, kdo jich tam dá víc těch konzervantů. Hmm. Já se vzpomínal na to, to jsem na opravdu valil oči, jedna z ní pasta, ona obsahala, hmm, já se podívám, které všechny parabeny, o kterých Evropská unie jednoznačně už říká, že eh, by se měly jaksi snižovat, že to chce nějakým způsobem eh, jaksi přehodnotit jejich užití. No a čekejte, jestli vás to někde zajímá, tak oni obsahovali asi pět nebo šest eh, konzervantů těch škodlivých jedna jediná zubní pasta. Takže jako tam já nepochopím, proč to činí. Kolko jste povedali? Kolko jich tam bylo? Pokud vás to zajímá, počkejte. No zaujíma, to má, to má speciálně zaujíma, že kolko jich to tam teda zajímá natrepali. takovéhle mm věci ošklivé. No zajímá, že kolko se tam toho zmestí. Kolik, kolik, kolikrát se tam do toho, očkejte, tadyhle. No v podstatě, očkejte, ještě Ešte chvíľenku sa Počkám, kludně. hľadajte, ja zatím aspoň povím veci, také ty. No, ja to No? Hledám. Hledáte. Dobře, tak hľadajte. Ja zatím povím, že vážení posluchači, jak nám chcete napísať, eh, ideme hned samozřejmě k dalším mailom, eh, ale ta adresa je studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ak by ste chceli využiť telefonu linku, tak 048 381 0101 Můžete položit otázku a ono v podstatě může sa to týkať aj, aj potravín, aj kozmetiky, čohokoľvek, čo vás e, v tomto smere zaujíma. E, môj dnešný host verím, že bude vedieť odpovedať, pretože je o ňom známe, že on napísal viacero aj kníh, mm, aj o tajomstvách alebo tajomstve krvi, jednotku a dvojku a potom vlastne aj knihu o tajomstve výrobcov potravín, ktorá sa špeciálne teda venovala práve tým rôznym umelinám v potravinách. No a najnovšia kniha je Tajemstvo, tajemstvo kozmetiky, takže vlastně tento člověk ví, o čem dnes hovorí. Našli jste ten údaj? Našel, to je to zajímavé, to bylo údajně tvrdili, že to, což mě naprosto fascinovalo, hypoalergenní krém na suchou a velmi suchou pleť a bylo tady metyl, etyl, butyl, propyl, izobutyl, paraben, to znamená čtyři parabeny v jednom krému si představte, kromě jiných chemikálí samozřejmě. Jo? To byl jeden z těch, který u nás tady eh, je vlastně v té desíce, co jsme počítali nejvíc. No. To znamená, tolik eh, jsou v jednom, ale eh, tady zase nějaký jogurt ještě zvláštní nějaký sprchový krém a ten má zase kromě metylpropylparaben, ben, kyselina benzová, což je konzervant, pak tady ještě takové benzoácodní kromě toho a tady ještě takové chemické název, ani ho nebudu číst, to znamená tady zase 1, 2, 3, 4, 5, zase 5 observantů <laughs> v nějakém sprchovém krému, jak to nazývají. No, No vidíš, ale je to, ale je to hypoalergéné, to je Ideál? No, výborné, no, je to, že <laughs> z toho nedostanete žádnou alergiu, nič vám to nehrozí, to je také hypoalergéné, že až. A to je, to, ale, ale viete, že prečo to tam dávajú, tak jedna vec je tá trvanlivosť, ale ja mám pocit, že oni tam proste sa v tom predháňajú aj kvôli tomu, že jednoducho to zrejme to zlacňuje výrobu, lebo pri potravinách to tak je, že vy môžete proste ten kečup, ja neviem, zakonzervovať normálnym spôsobom, klasickým, tak ako to robia ľudia doma, že to necháte vo vode proste vy, vyvariť a to za, za, zakonzervuje. No alebo tam proste vysypete nejakú chemikáliu a máte to za chvíľu zakonzervované. Čiže e, keď už sa bavíme o tom, že dnes je žiaľ Bohu taká doba, že všetko je o peniazoch, tak zrejme aj tu bude kde si pes zakopaný, že že tie chemikálie v konečnom dôsledku zlacňujú výrobu a preto sa tí výrobcovia predháňajú v tom, koľko tých chemikálií tam vlastne nasačkujú do toho, nie? To asi myslím, že tak není, protože třeba nějaké ty sprchové e, krémy nebo já nevím, gely nebo řekněme šampon, tak tam je nejlevnější ingredience voda. Jo, to platí i pro třeba takzvané hydratující krémy, co ženy si často za velké peníze kupují, tak, nebo nějaké takové ty, jak se to jmenuje, taky takový ten gel, tak ono to má 70 až 90 eh, vody, to je běžné. Hmm. Takže to není tak. Já osobně spíš mám takovou jinou myšlenku, že oni víte, vědí, že brzy eh, se budou eh, ty parabeny asi zakázány, tak je chtějí ještě hodně rychle spotřeba, protože je mají na skladě. Já i tak to, tak se chci zbavit, hej? To. Těch potřebují se jich zbavit zřejmě, protože jiný, jiný jako vysvětlení nemám. To, to jim nezle, nezlevní, ta voda by byla levnější, takže hmm. naopak prostě zřejmě něco se tam... Hmm. Zkrátka takéto, takéto, to nekalosti za tím vidíte. Já, já nevím, prosím. Jako já, já se skutečně tomu nerozumím, protože tím, že používám takové velmi jednodušší jako prostředky. Víte, ono, eh, tajemství, jedno z tajemství kosmetiky, eh, jak už jste tady zmiňoval, jsem nazval knížku, je za prvé, že vůbec ji nepotřebujeme tolik, jak se to tak běžně jak si lidem před oči nebo řekněme doslova vnucuje reklamou. Hmm. Ale druhé tajemství je, že ono vůbec se tam nemusí dávat tolik ingrediencí. Pokud si někdo dělá doma nějaké domácí prostředky, eh, můj dědeček s babičkou třeba si vařili mídlo. Je tam hmm. nějaký dluj, třeba hovězí, neu, eh, zmídelnili to. Eh, v podstatě se to dělá louhem nebo potaší, i na Slovensku se někdy dělávalo což původně byl nějaký co se z popele, třeba jídlový popel obsahuje hodně těch alkalických látek. To znamená, máte dvě ingredience. Pokud to chcete na voně, tak do toho dali nějakou bylinku a máte mídlo. A tam nepotřebujete mít eh, mnohem více nějakých jiných nesmyslů, takže lidé, jak zřejmě víte, si to všechno zkomplikovali a eh, zřejmě oni si pak připadají jako takový jako velmi jako dobr, vědečtí a hmm schopní, prostě čím víc tam toho dají a dříve se to dělalo jednoduše. Tam to je podobné jak u potravin, tak e, i u té e, běžných prostředků denní péče. Stejně tak krém se může udělat, nebo řekněme nějaká mast různých tukovních kvalitních základů. Přidá se do toho zase nějak, nějaká účinná složka, bylinka nebo eterický olej a vůbec nic se tam nemusí dávat jiného, takže to hmm. činí lidské je takové to chemické pro mě taky nepochopitelné. Hmm. No, máme prvého poslucháča, možno poslucháčku na telefonnej linke, uvidíme. Dobrý večer. Poslucháčku, dobrý večer. Dobrý, nech se páči. Já <clears throat> eh, jsem si len teraz eh, zapla vašu reláciu a mala som také obdobie, kedy som sa trošku zaujímala o mm, ingrediencie e, kozmetík. A našla som jednu webovú stránku, bohužiaľ je to v taliančine. Volá sa to biodicionario.it a <clears throat> tam je to, tie ingrediencie sú rozdelené do určitých kategórií a každá ta kategorie je označená uh, takými guličkami. Dve zelené guličky, jedna zelená, <clears throat> potom jedna červená, dve červené. Mm-hmm. Dve zelené tie dve zelené guličky znamená, že ten produkt je absolutně uh, prí, prírodný, kdežto je, tie dve červené znamenajú, že je to vyrobená chemikálie. A tej, na tejto webovej stránke si každý môže pozrieť, ak si kúpiť produkt, tak e, tam má napísané ingrediencie. A tie ingrediencie si môže pozrieť na tejto webovej stránke a táto webová stránka mu povie, e, do ktorej skupiny patrí tá ingrediencia. Je to veľmi zaujímavé. Chcela by som sa spýtať vášho hosta, dieťa, či existuje nejaká takáto webová stránka, ktorú môže konzumant e, konzultovať, pokiaľ si kúpi nejaký výrobok. Mm-hmm. No, ďakujeme pekne. A ostaňte na Prosím. linke ešte? Či... Á, dobre. Dobre. A ešte asi budete mať nejakú otázku potom. Takže, pán Zirovi, existuje nejaký takýto portál? Já v se uvádím víc internetových stránek, které se zabývají e, těmi ingredienci v kosmetice Eh, ten systém eh, semaforu, on je skutečně běžný, já jsem ho používal už u eh, Ček, taky tady v této knižce vlastně taky mám zelená jako volno, žlutá, oranžová, dát pozor, červená už jako je pro mě špatné, to už je stop. Mm, tam, co se týká těch webových stránek, je jich více v různých jazycích, ale zcela otevřeně jsou různé kvality a i různé množství. Já už jsem tady vzpomínal, že těch látek povolených v kosmetice je přes 30 tisíc. A některé ty weby, eh, jich tam mají třeba několik set eh, těchto těch ingrediencí ve většině případů. Jsou to spíš něco takového trošičku i buď si to propagují, řekněme, to svět, pokud je to nějaká, řekněme, ten bioproducent, a potom je dost těch stránek, na to se musí dát pozor, které jsou skutečně, jako kdyby oni se tváří velmi vědecké, a to znamená, oni jsou nějaký asi způsobem sponzorovaný těmi výrobci chemikálí a tam eh, pro mě nejsou ty údaje jaksi tak směrodatné, takže ono je to taková trošičku jako hledání, dá se nalézt, ale jestli tam nalezne, ta, ta posluchačka, jak volá třeba, nám řekne, kolik eh, tisíc tam mají, nebo jaké množství tam mají eh, ingrediencí a jestli tam nalezla úplně všechno, protože eh, tím, že je toho tolik, tak ve většině případů člověk něco hledá a třeba nenajde tu danou ingredienci. Takže No já teď vám z hlavy neteknu, protože těch stránek skutečně je víc. Hmm. hmm případně nějaký zájemci ještě o to, tak mě můžou napsat mail, to se můžeme domluvit, já bych jim poslal odkaz na ty stránky, ale zcela otevřeně, když jsem psal tu knížku, tak jsem mnohé ingredience, které jsem chtěl najít, na těch webech nenašel, musel jsem jít do literárních Hmm. No to ste už spomínali, že je toho veľké množstvo a v podstate každým dňom pribúdajú ďalšie chemikálie. A máte ešte nejakú otázku, pani poslucháčka? Ešte jednu malinkú otázočku. Ja teda som dlho nebola inform, nevedela som o tomto, ale som sa dozvedela, že napríklad alumínium, ktorú sa používa do kozmetického výrobku, do tých guličiek voňavých, povedzme, a, takže tento alumínium je veľmi, veľmi nebezpečný, používa sa v podstate pod pazuchou, používame ju ženy, muži, ale, ale tento alumínium, že sa viaže na bunky prsníkového tkaniva a môže vyvolať uh, rakovinu prsníka. Hmm. Takže ja neviem, čo teda povie váš eh, host na túto moju informáciu, ale ja si myslím, že je to korektná informácia a ľudia by, a hlavne ženy by o tom mali vedieť. A eh, keď eh, idem do obchodov a hľadám takýto produkt, kde sa nenachádza alumínium, je ho veľmi, veľmi málo podstate v každom jednom sa nachádza ten alumínium. Mm-hmm. A tým by som skončila. Ďakujem Ďakujeme. veľmi pekne a položím. Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Majte sa pekne do počutia. Je teda bolo počuť evidentne, že teda eh, pani posluchačka sa naozaj v tejto téme orientuje a že to teda sleduje. Tak je to pravdivá informácia, pán Sirovi, ohľadom toho alumínia a vzniku rakoviny prsníka? Môže tam byť prepojenie? Eh, jako v podstatě, co se týká těch, to jsou hlinité sloučeniny, alespoň u nás, u vás aluminium, a oni právě jsou nebezpečné tím, eh, že potřebují být tyhle ty sloučeniny tak veliké, aby ucpaly ty pory. To znamená, ale oni tím procházejí části do krve. Hliník sám o sobě prostě je škodlivý a on končí ve dvou místech, hlavně v mozku. To pak může způsobovat eh, tak určitá onemocnění, o tom už jsou zase celé studie, třeba Alzheimerova ochoření, takže to zase nějakým způsobem je eh, prokázané, že hliník eh, v tom hraje důležitou roli. A co se týká eh, u žen, právě ten problém, že mnoho těch chemikálí, těch škodlivých, se vy, vylučuje tím mateřským mlékem, to znamená, jde to skrze prsa ženské a v podstatě samozřejmě tím, že je to látka chemická, škodlivá, tak může vyvolat eh, rakovinu, ještě i další problémy. Hmm. Kromě toho, co by si měly skutečně ženy uvědomit, pokud mají děti a mají teda v sobě jakékoliv škodliviny, prosím vás, ty hlinité sloučeniny, to je jenom jich pro mě eh, vrchol ledovce, protože co se týká jakýchkoliv těchto těch eh, deodorantů voňavých, tak já jsem v tom našel, což jsem byl naprosto fascinován, třeba už jsem tady jmenoval ten triklosan, což je halogen organický, halogen organický jaksi jed. E, pokud by někoho zajímala porovnání té struktury, e, tak e, se může podívat na mé facebookové stránky. Mají název Ink Edge radí, co je v kosmetice. A tam vedle sebe prostě jsem dal triklosan, chemický jaksi konzervant a DDT, tak se může podívat, jak je to podobné. A hmm. toto je v tom eh, také, v těchto těch deodorantech jsem našel. To znamená, a to všechno samozřejmě škodí. Eh, co se týká těch eh, látek, tak prostě každá látka škodlivá chemická, která koluje v těle a víceméně ona oslabuje činnost jater a nějakým způsobem tělo se s tím musí vypořádat let, kdy to může přejít v rakovinu. Takže hliník samozřejmě je škodlivý, je prokázáno, že v podstatě způsobuje různé problémy. Já v tomhle ohledě, ohledu se nás apeluji a na přednáškách to říkám, že zrovna eh, takovéhle prostředky jsou naprosto, naprosto zbytečné. V hmm. knižce popisuju, pokud člověk má jakž tak dobrou životosprávu, dostatečně se proplachuje tekutinami, Dostatečně se míje samozřejmě, protože to, co zapáchá, je, že se rozkládají, eh, mm, v podstatě ten pot se rozkládá činnost nějakých bakterií, a takže vlastně eh, ve většině případů spíš, jak si toto je to doprovodné, tak dělat jakékoliv jiné prostředky. Dají se sehnat samozřejmě i nějaké přirozené deodoranty ve smyslu třeba nějakých voných olejů, eh, farnezo, jeden z látek, které bych řekl jsou poměrně bezpečné, které zase nějakým způsobem neutralizují ten zápach potu, ale tyhle ty běžné eh, kuličky, co si dávají lidé pod paží, eh, to já bych nikdy neudělal, to je pro mě prosto... To je velmi, jakože, že zle. Je to tak, a jak říkala hmm. ta paní, já si skoro myslím, že se nedá sehnat, protože ten princip prostě je ucpat pory. Hmm. To dělají sloučeniny hliníku, hmm. aluminium. Hmm. Hmm. Takže no, to asi nebude. Opäť, opäť myslím někdo na telefónnej linke. Uvidíme, či vydržal, lebo dlhšiu dobu tam bol. Dobrý večer. Dobrý večer, Slavo od, od Dobrý večer, nech sa páči. Počujete ma dobre? Áno, áno, počujeme. Eh, ja pozdravujem vás, počúvam vašu reláciu. Ja, ja by som sa chcel spýtať iba jednu otázku vášho hostia, že ktorá zubná pasta je taká ako bezpečná, alebo ktorú by mi on odporúčal, Lebo zase ja som sa dočítal, že flór, ktorý sa používa v zubných pastách, sa vyrába akože z, z komínov. V podstate tá sáza alebo tak vlastne, že z toho je to vyrobené. Hej. Čiže neviem, či je to pravda alebo nie, ak by mm. mohol odpovedať na to. Mm-hmm. A zároveň aj, že ktorá zubná pasta je taká ako bezpečná. Hej. Hey, a teraz, ale, teraz ale nenarážate na tie zubné pasty v biokvalite, zrejme myslíte tie klasické, ktoré sa dajú kúpiť v drogériách, tak z tých, ktoré tam sú, že ktorá je taká najbezpečnejšia, áno? Dobre to? E, áno, áno, verím hey. tomu, že ani jedna. <laughs> Počkajte, ešte neviete, čo povie, možno, možno <laughs> nejakú nájde. E, bežne vlastne ako ja, ja si kupujem akože trošku také tie kvalitnejšie pasty, mm-hmm. ale vzhľadom na to, čo vás počúvam, tak akože no som sa trošku zľakol, lebo ja vlastne o zuby sa starám dostatočne, tak preto ma to zaujíma. Mm-hmm. Dobre, dobre, tak ideme, ideme sa popýtať hostia, že čo nám na to povie. Ďakujeme za telefonát. Majte sa pekne do, do počutia. No, pán Sirovi, tak skúsme najskôr toto, že ten floor, prosím vás, môže niečo na tom byť, že naozaj z nejakých týchto dechtov a z takýchto vecí, že sa to vy, vyrába, to sa mi volá ako nezdá. Tak ten floor, kde, ako sa to tam dostáva do tej pasty? Při výrobě hliníku a nějakých kovů, jako je, má to být odpadní látka, a v podstatě jako, jsou různé studie, které tvrdí, že je velmi nebezpečný, obzvlášť v tom přebytku. Já jsem v podstatě tomu eh, jako taky dospěl, že fluor vůbec nepotřebujeme takýmto způsobem dodávat eh, do těla. Eh, to znamená, zásadně si kupuju zubní pastu, která je bez fluoru. Jinak potvrzuji to, co říkal ten pán, co se tázal, že v běžném obchodě zřejmě nesežené zubní pastu bez fluoru, to se stala taková móda, prostě se předhání, aby tam všichni měli fluor. Eh, a já jsem si to už před lety zjednodušil, že si prostě kupuju tu zubní pastu v biokvalitě, jak už jsem říkal, je levnější. Já teď ani nevím, jestli mám říkat jako značku, aby to nebylo jako propagace, mám nebo nemám. Ale povedzte kludně. Logona, no, to je německá firma. Hmm. A to jako se... Zásadně se vyhýbají chloru, fluoru a v podstatě e, to složení jako mě se vždycky jako líbilo, protože je to velmi jednoduché. Hmm. Takže ale to ten... asi věci, které nekoupíte normálně někde v obchodě, že to sa dá len objednať, nie? to záležitosti v biokvalitě, Alebo, alebo vy máte i obchody? No? Třeba... Jako u nás v DM drogerie mají tyhle ty pasty. Aha, aha, čiže už aj drogerie postupně na to prechádzajú. Takže vlastně dají se koupit, aj v drogerii takéto, ale musíte hľadať tieto v biokvalite, že v tých klasicky vyrábaných pastách prostě tam vždy na, natrafíte na flora to nie je dobre. Dobre, takže v podstate ste odpovedali poslucháčovi. Urobíme si zase opäť krátku hudobnú prestávočku a samozrejme po nej ďalšie maily a ďalšie telefonáty. A telefonáty na čísle 048 381 0101 a maily na adrese studio zavinač slobodnyvysielac.sk po pesničke ideme na ďalšie. thank you som z východnej, mám ja tam rodičov, oca mám. Žila krutá transku, liptovskú figuru v ústach slanku. Oh. som z východnej, tam som sa narodil odkrývání. Po se na chrbtě nosím som za s mojou starou mámou. chcel som do na vodu nosiť. Oh. A keď sme skosili, seno nasušili, prišla jeseň. švábu jsme kopali, ťažká věc. zima, tkalo sa, priadlo sa, vyšívalo. A na malým deťom dobre sa z tej pece pozeralo. takto to niekedy vyzeralo, hádam ešte aj niekde vyzerá a hádam ešte aj dlho vyzerať niekde bude, ako nám o tom zaspieval Jano Herčík. No a my pokračujeme v našej relácii dnes s Vítom sirovým o Ečkách v kozmetike hneď môžeme prejsť na telefonát, lebo niekoho máme na telefóne. linke. Dobrý večer. Dobrý večer, to som zase ja. No nech sa páči. Viete čo, viete čo, nedá mi teraz e, sa ten posluchač pýtal práve na zubné pasty a na flór v tých zubných pastách. Ja osobne som zase počula, že flór je taká látka, ktorá ovplyvňuje, pôsobí na našu epifízu v mozgu, počas je to šišinka, ak sa nemýlim. A táto epifíza má vlastně za úlohu e, vlastně to, že náš mozog je taký citlivejší na príjmanie e, myšlienok, tak by som to nejako definovala. A tým, že my už od malička si umývame zuby tým flórom, um, tak e, tá naša epifíza jednoducho prestane fungovať. Preto my dokážeme rozmýšľať iba vyslovene reálne, nedokážeme ísť e, do tých nejakých iných sfér. E, nechcem to nejak e, špecifikovať. Mm-hmm, tak, ale... to, je, to je záležitost, ktorú ja som počula. Ak by -hmm. to mhm. mohla pomôcť ešte tomu poslucháčovi, ja mám jednu zubnú pastu, v ktorej nie je fluor, nie je bioxid titánia, nie je sódium lauril sulfáte a nie sú parabény. A ak môžem povedať názov tej zubnej pasty, myslíte, že môžem? A ja myslím, že môžete. Uh, ja to prečítam tak, ako je to napísané. Bio, re, pa, i, r. Mm-hmm. Neviem, či to bolo jasné. Áno, áno, bio, repair, repair tak. sa to či tak. píše. Dobre, tak, len toľko. tak Ďakujem ďakujeme, majte sa pekne do počutia. Uh, môžeme ísť na maily, alebo chcete ešte reagovať na to, čo povedala pani posluchačka? Pán Surový. Tak určite sa dají najít zubní pasty, ja s tím souhlasím. Hmm. Samozřejmě to, co říkala, eh, taky jsem četl, ten fluor škodí na mnoha úrovních a samozřejmě eh, je to cíl, eh, to zase se ještě můžeme vrátit, jako mnohem více chemikálí ovlivňuje nervovou soustavu, jako samozřejmě nepříznivě. Hmm proto se používají. Jo? Takže to je cíl, aby se lidé skutečně utlumili, aby měli ty mozky mnohem těžkopádnější, takže je, je to tak, ale dá se tomu vyhnout, nemusíme se nechat plovat. <clears throat> Tak, ďalší mail sa začína, že zdravíčko, to nám píše náš kolega Peťo Miller. Kvôli chemikáliám už nepoužívam šampóny, ale rôzne domáce mydlá, ktoré dostať v bioobchodoch či na trhoch a jarmokoch. V drvivej väčšine prípadov sú to podomácky vyrobené mydla, ale v niektorých prípadoch sa aj tam dá nájsť nejaká tá škodlivá látka. Chcel by som sa preto opýtať, na aké látky treba dávať pozor pri kúpe takýchto mydiel. Budem vďačný, ak host spomenie ich názvy. Veľmi pekne ďakujem za skvelú reláciu. Tak v podstatě u toho mídla, eh, tam pro mě je to takové typické, že se dívat na tu jednoduchost. Jak už jsem říkal, tam mají být nějaké tuky, oleje, může tam být napsán nějaký teda ten louh na zmídelnění. V podstatě správně by tam měly být nějaké třeba ty bylinky, nebo něčím takovým to tom aromatickými eh, oleji to může být navoněné a jinak v tom mídlu už nemusí být nic jiného. To znamená, že bych to ještě trošičku jaksi zjednodušil, pokud vidíte nějaké barevné, hodně jako takové to křiklavě barevné mídlo, tak zřejmě už to nebude E, přírodní, to znamená, neměl by tam být v žádném případě umělé barvivo, neměl by tam v žádném případě být nějaký e, konzervant, je to úplně zbytečné. E, to, co se i do některých mídel, které se tváří, že jsou jako kdyby, jako kdyby prostě řekněme domácí, to znamená, jsou třeba bílé, nejsou ani naparfémované, tak je to chemikálie, která je to EDTA, ani nebudu ten název tady říkat, protože bych to asi nevyslovil, je to velmi dlouhé. Eh, to asi je skoro všechno. U těch mídel prostě jednoduše tam má být jenom eh, něco takového to, s čím, co mi je a eh, takové ty věci navíc. Když tam vidíte parfém někde napsaný, tak to je většině případů chemické, když vám tam někdo napíše, tam třeba eterický olej z levandule, tak eh, to je přírodní. Tak eh, na to bych samozřejmě dával pozor už podle té barvy, aby tam nebylo nic navíc, aby hlavně to nebylo konzervované nebo nějak jinak stabilizované. No, pozrite, ono v každém případě samozřejmě treba rátať s tím, že my v této relácii nestihneme samozřejmě povedať o všetkých škodlivinách, na které by si ľudia mali dávať pozor, ale, ale minimálně, keď jsme se teda bavili o potravinách, tak tam jsme viackrát spomínali, myslím, že dokonca aj ta vaša kniha Tajomstvo výrobcov potravin obsahuje takú akoby tabulku alebo zoznam škodlivín, vy ste to konec koncov tiež spomínali. Takže vlastne dalo by sa to tak zhrnúť a povedať, že už aj pri chemikáliách existuje takáto tabulka, kde presne majú ľudia popísané, že čo je ako škodlivé, je to zakategorizované a podľa toho si to vedia ľudia pozrieť a teda zvážiť, že či pôjdu do tej kúpy toho výrobku alebo nie? Už aj pri, aj pri, aj pri uh, kozmetike už je to niečo takéto? na knižce tajemství kosmetiky mám taky obsáhlé tabulky, mm-hmm. které mají téměř, eh, obsahuje téměř 15 těch ingrediencí a je tam podobně, jak už jsem vzpomínal, jako je v potravinách, tak je to jak známkované od jedničky do pětky, tak i barevně odlišené a jednoduše se skutečně jako dá tam říci, že to, co je třeba řekněme v červené skupině, ani už té předposlední čtvrté skupině, to mám takové, řekněme, oranžové barvě, tak to už by tam v žádném případě být nemělo. Jenom pro vaši informaci z těch eh, necelých 1500 eh, v mé tabulce je přes 300 těch látek vyloženě, nebo ty, které já pozoruju za vyloženě škodlivé, to znamená čtvrté až páté skupiny. To znamená, to je něco, co bych nikdy do úst nebo na sebe nedal, to vám mhm. to povím. Mm-hmm. Jo, takže jenom těch barviv třeba umělých, azobarviva, které jsou jednoznačně škodlivá, tak v té tabulce, jich mám třeba 140, co používají, to je chemický arzenál. Mm. Tak je jich hodně, přesně jak se na to, jak se na to ptala právě kvůli tomu zjednodušení, eh, jsem tam vlastně eh, taky dal tabulky, kde si člověk může přečíst většinu těch látek, těch nejvíce užívaných, by tam měl snad najít, mm-hmm. aby tam prostě nebyly tyhle ty škodliviny. Takže to je jejich hodně samozřejmě a nedá se to v té relaci teďka říct si, co všechno. No jasné, jasné. A, dobré, další mail od Daniely. Dobrý večer, chcela by som sa opýtať pána Sirového, či by vedel poradiť konkrétne značky kozmetiky, ktoré nie sú škodlivé. Ako každá žena potrebujem používať niečo na odlíčenie make-upu, krémy a čítanie zloženia produktov je pre mňa španielská dedina, to sa inak vôbec nečudujem. Čiže, čiže či by ste vedeli konkrétne už poradiť, že, že čo by mala používať, čo nie je škodlivé teda? Jaké výrobky? To, to asi tu paní nebo stečnu zklamu, protože víte, já jsem si ten život úplně zjednodušil. Já používám zubní pastu, šampón a mídlo a v podstatě mastičku třeba na ruce nebo na tělo, jako si dělám sám, a jako nikdy jsem se nějakým make-upem nebo ničím jiným nemaloval, takže eh, to skoro bych jí doporučil, aby si našla nějaké eh, ve svém okolí, buď samozřejmě jsou internetové obchody, nebo nějakou v podstatě kosmetiku, kde teda jednoznačně píšete biokosmetika, která je certifikovaná. Já třeba znám jako z těch certifikací Němci jsou velmi přísní a ty mají takzvané BHD, IR se to jmenuje BHDR, a zase v té knižce tam popisuju přesně takové, jsou to jako kdyby něco jako logo, jo? něco jak máte bio, takovou tu e, známku, tak e, i v té kosmetice jsou a řídit se podle toho, e, jak si nechat si poradit skutečně od někoho, kdo se v tom vyzná, protože jinak můžu potěšit ještě tu posluchačku, že ona je to španělská vesnice, víte, i pro většinu chemiků, co se tam přidává, takže je to někdy opravdu dlouhé hledání, než se něco najde, ale eh, pokud používá běžné make-upy a běžné odličovadla, tak to je chemický koktejl. To je jenom no. pohory, pokud má na sebe několik vrstev, tak tak už nemůže dýchat. A potom je velmi mě až někdy pobavilo, že si na Facebooku ty mladé ženy nebo dívky, jak si vymění ty názory, tak oni přesně vzpomínají, jako jak kolik času a energie dali tomu, co vybírali a jak tu pleť vlastně pořád vylepčovali uměle. No. Teďka reklama tvrdí vždycky klamavě, jak kůže bude svěží, zářící a ta kůže v podstatě se najednou objevují flíčky a různé pupínky a jedna posluchačka, nebo jedna spíš ta nějaká žena na Facebooku tam napsala, že její kůže byla nejen problematická, ale jeden velký problém byla. A potom dospěla k tomu, že úplně všechno přestala používat, myje se běžnou vodou a používá nějaký kvalitní olej kterým si maže obličeje a tehdy najednou se to všechno uzdravilo. Hmm. To znamená, jako odborníci sami v kosmetice říkají, že nevhodná péče o, o pleť může zničit kůži. A to prosím vás mluví z reality, takže tam většina těch běžných, to, co není v biokvalitě, je ověřené, prosím vás, jednoznačně certifikované. Hmm. Nejenom, že to je někde v názvu, ale musí tam být ten, jako ta certifikace, tak eh, to všechno pro mě jako je nebezpečné. Takže Eh, to už musí hledat, protože, jak už jsem tady vzpomněl, eh, já sám takovéhle věci nepoužívám, ani bych to eh, No, takže to je vlastně taká na, asi najlepšia rada aj pre poslucháčku, aj keď zrejme nás pošle do čerta s takou radou, ale že možno, že najideálnejšie by bolo naozaj si ten život zjednodušiť a vykašľať sa na všetky make-upy, lebo nakoniec je veľa chlapov, ktorí tie make-upy na ženách podľa mňa neznášajú. Takže možno, že nakoniec by ste si ešte aj ušetrili nejaké peniaze. A poďme na ďalší mail, lebo je toho tu fakt veľa, aby sme to stihli do konca tej relácie čo najviac. Dobrý večer do štúdia, píše nám Beata. Teším sa, že budeme opuť teda počuť v rádiu pána Sirového. Po jeho predchádzajúcej relácii som sa začala zaoberať dôslednejšie tým, čo obsahuje kozmetika, ktorú som dovtedy používala. A dnes je situácia taká, že som vymenila všetky sprchové gély, šampóny a antiperspiranty, prášky na pranie a vyváže, a prášok na riad a tak ďalej za tie, ktoré mňa a moje rodine neškodia. Myslím, že najviac to v konečnom dôsledku ocení príroda. Už dávnejšie som rozdumovala nad tým, ako ekologickejšie žiť, ale stretávala som sa hlavne v práci s negatívnou reakciou kolegov, ktorí hundrali, že akurát prírode pomôže, keď ja jedna takto budem žiť. Lenže babka k babce, Aj tak som začala od seba a od moj... a tak som začala teda od seba a od mojej rodiny. E, stravu som za kvalitnú vymenila už pred rokmi, teraz pribudla už aj kozmetika. Tým, ktorým sa nechce lúštiť etikety na výrobkoch, pomôže, keď prídu do obchodu aký napríklad pribudol teraz v lete v Košiciach a v centre mesta na hlavnej 21 volá sa Motýlik a jeho majiteľka má naštudovanú celú knihu pána Sirového o kozmetike, stále ju používa a dôsledne sa riadi výsledkami z nej, čím mne a iným uľahčuje prácne vyhľadávanie kvalitných výrobkov. Viem, že sa teda tam môžem na ňu spolahnúť a ďakujem pánovi Sirovému za to, že sa delí s nami ocenné informácie. Tak toto vám napísala Beata. A ja prejdem hneď aj k ďalšiemu mailu, ak tam bude aj nejaká otázka. Píše zase Bráňo z Bratislavy. Tiež som zháňal zubnú pastu bez, flo bez flóru. V bežných oddeleniach drogérie v hypermarketoch sa zháňa ťažšie, už len kvôli množstvu značiek a ich produktov, aj zloženie na obale písané zúfalo malými písmenami, ale odporúčam navštíviť lepšie lekáreň, kde majú aj dostatočné množstvo kozmetiky. Zatiaľ som mal skúsenosť, že predavačky v lekárniach presne vedeli, ktoré pasty sú bez flóru a na počudovanie v ponuke je aj dosť produktov bežných komerčných značiek. Mne osobne najviac vyhovuje nejaká indická značka Himalája. Toto napísal Bráňo z Bratislavy. A tu mi ten, to, tým mailom takú, takú jednu otázku vnúkol Bráňo, že no ako je to pán Sirovi s tými lekárňami, že Uh, platí taká tá zásada, že v naozaj v lekárniach sa dá kúpiť oveľa kvalitnejšia kozmetika, ktorá povedzme tie škodliviny neobsahuje, respektíve ak obsahuje, tak vo veľa menšom množstve, keďže už je to prostě predávané v lekárniach, dá sa na to spolahnuť, že tie kozmetiky, ktoré si človek kúpi v lekárni, že budú zdraviu prospešnejšie ako tie klasické z drogérie? Přiznám se, že tomu bych moc nevěřil. E, naopak e, nedávno jsem kvůli jednomu krému jsem se ptal lékárnice, jestli jako je to konzervované, ona na mě vykola oči a řekla, no samozřejmě to musí být konzervované, bez toho to nejde. E, takže jako já bych se na tohle vůbec nespoléhal, Rozdíl je v tom, že samozřejmě jsou lékárníci a lékárnice, kteří se vyznají ve složení a kteří dokážou poradit. Na Moravě třeba jen pan lékárník, který dokonce dělá sám zubní pasty, nějaké čistící prostředky, protože už ho to přestalo bavit. To, co se tam dává, že se mu to nelíbí. To znamená, tam jako jediný ten rozdíl, že oni by mohli poradit, eh, kde teda toho není třeba, řekněme, tolik, nebo konkrétně třeba, kde není fluor, ale jinak eh, bych nějak neřekl, jako já jsem alespoň v lékárně nenašel, ať jsem řáněl různé produkty, jako nic takového skvělého, navštěvuji raději zdravou výživu, která je kousek od lékárny a tam třeba mají i ty zubní pasty, mídla, v, řekněme, odpovídající kvalitě. A ten rozdíl je hlavně v tom, že eh, sice i někteří lékárníci se zajímají o zdravý životní styl, Letos v létě jsem vlastně přednášel na jako jedné akci pro lékárníky a hlavně třeba ty starší. Oni jsou i dost jako zděšení z toho, co se vlastně děje, jaký je to biznis i vlastně to, eh, co se jako farmacie, co se prodává. Ale jako pamatuju ještě na ty lepší jako časy a samozřejmě ty alespoň můžou poradit, pokud je něco lepšího ale oni, oni neudělají nic s tím, co vlastně do, ty dodejci a ne, hlavně výrobci, co jim jako nějakým způsobem vnucují. Takže e, pro mě jako lékárně, jak pan Dušek u nás říká, že to je lékárna, že se tam vyleká člověk, tak já se tam taky spíš lekám těch <laughs> a jdu, jdu raději do té zdravé výživy a tam... Lekárna. <laughs> <laughs> Jinak mě potěšila ten eh, motýlik, eh, taky znám, podopisoval jsem si s paní hmm. z Košic, je to takové mezinárodní spolupráce a eh, právě, že tam bych řekl, že to je o třídu výše, protože mm, ty prodavačky, které to dělají jaksi od srdce, že teda chtějí mít skutečně lepší zdravé produkty, ať je to potraviny, kosmetika, Eh, tak oni už mají prostudované takové ty knížky eh, právě tohoto typu a ty jsou o několik, eh, řekněme, stupňů vědomější než ty lékárníci, protože málo kterého z lékárníků vůbec něco takového přečte. Jsou tací, ale jich málo. A v těch zdravých výživách takové ty pravé prodavačky, které to dějí značení, nebo hlavně paní vedoucí třeba, tak oni to už opravdu jaksi mohou poradit mnohem lépe. Tak já bych radši eh, ty zdravé výživy nebo nějaké ekodrogery nebo takovéhle hmm. takové to provozovny doporučil než ty lekárny. Uh, poďme na ďalší mail. Šampón, to nám už píše ďalší poslucháč. Šampón je nepotrebná vec, sám ho nepoužívam už asi 3 roky a ani neplánujem. Pogooglite si trochu umývanie vlasov bez šampónu. Keď si umývate vlasy deň čo deň šampónom a zmývate olejový film z pokožky hlavy a vlasov, tak tie podkožné žlazy musia nadprodukovať ten mas, ktorý je v malom množstve potrebný. Nečudo, že potom sa tá masnota názromaždí za deň alebo dva a potom to zase zmieme šampónikom a sme v začarovanom kruhu a žijeme v ilúzii, že bez šampónu by sme asi zomreli alebo čo. Keď prestanete používať šampón, tak za pár dní do dvoch týždňov sa tiež lazí upokoja a ste zo začarovaného kruhu vonku, preč zo šamponového vezenia, napísal posluchač s tromi výkričníkmi. Takisto ako pokožke celého tela. Sprchové geliky, midielka, hovadinky, nepotrebné, len čo z toho ryby dochnú. Ale dajte si a hlavne detičkám, aby pekne voňali a boli čistučké a zničíme im prirodzené kožné baktérie a celú chemickú rovnováhu a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto napísal poslucháč. S týmto sa dá súhlasiť, čo napísal, že teda keď, e, ja neviem, že um, pre ženy nepredstaviteľná zrejme vec, že nepoužívať šampón, je pravda, že, že keby ho nepoužívali, tak sa im nebudú počase mastiť vlasy? Jako pro mě škodí každý extrém, to platí v potravinách a i v podstatě v této oblasti. Je nesmyslné si každý den třeba e, mít vlasy šamponem, a zvlášť tím chemickým, který ničí přesně, jak tam ten pán píše, třeba ty kožní bakterie, ale eh, v podstatě nesouhlasím s tím a přijde mi to, že většina lidí by taky, jak si to přijala, že by se člověk neměl mít jako hygiena, ta už byla za starověkého Říma a hm, ještě předtím Hippokrates, jako velmi důležitá a už i tehdy používali něco jako mídlo. Eh, v podstatě eh, mídlo a šampony, to jsou, řekněme, podobné jaksi složky, obsahují tenziry nebo nějaké takové jaksi sloučeniny, které převádějí tu v tuku rozpustnou špínu do vody. A eh, to z mého pohledu prostě, pokud obzvlášť závisí, v jakém dělá člověk provozu, kde se pohybuje, i se zašpiní prostě jemnohmotnými vlivy, proč by se neměl mít a v podstatě proč by neměl použít kvalitní biošampon, který nemůže nebo neničí žádné ty bakterie, nemění pH, samozřejmě úměrně, já bych, pokud je to běžné, tak třeba stačí jednou týdně si umít eh, vlasy šamponem, samozřejmě ne každý den, ale nepřipadal bych si jak si ani eh, čistý, kdybych si je skutečně neumil. Samozřejmě ještě je taky i tam eh, důležitá ta věc, že jsou lidé, kteří se jim skutečně jaksi mastí vlasy a hmm. pak někomu prostě má doslova suché vlasy a nemastí se mu. To je zase různé a je to řízené hormony. Eh, není to jenom o tom, jestli si člověk umeje nebo neumeje několikrát, eh, třeba i kdyby to bylo vícekrát týdně nebo jednou týdně vlasy nějakým kvalitním šamponem. Takže nestra eh, odevřeně s tím názorem nesouhlasím, pro mě jsou takové ty extremistické styly, protože to by jsme pak mohli začít říkat, že oblečení je špatné a hmm. já nevím, co všechno a mohli bychom za několik generací skončit jako chlupaté obice na stromě, což hmm. asi málo kdo chce. Hej, čiže skôr jste za tu rovnováhu, jako za nějaký únik k Zdravou, zdravou, tady takovou tu zlatou střední cestu. Hmm. Hmm. Ale hlavně jako na kvalitu, i to místo kvantity, kvalitu, protože samozřejmě reklamní trik, když se říká eh, šampon je eh, pro denodenní užití, ale samozřejmě je naprosto z mého pohledu zbytečné třeba se mít eh, Eh, jakýmkoliv ty sprchové gely, takovéhle věci na, celou, na celé tělo. Hmm. Pokud někdo v podstatě na celé intimní partie si chce umít, tak na to stačí skutečně nějaké kvalitní obyčejné mídlo. Hmm. A ne, aby si ho samozřejmě všude možně patla, prostě někdo má tu potřebu, já nevím, se pod paždím umít, nebo ještě někde jinde a na to stačí, když prostě si sežene něco, co je po všech stránkách kvalitní, protože naopak Eh, je známo, že ty kvalitní mycí prostředky, které třeba obsahují glycerín a ještě jiné takové výživné látky, tak oni doslova jak si ty kožní bakterie, takové ty správné, které má být na těle, které dělají takový jako ochranný plášť, se tomu říká, tak eh, oni podporují v podstatě jako jejich zdravý růst. Takže dá se sehnat kvalitní a samozřejmě nepřehánět to zlatá střední cesta. Hmm rozhodně ne žádný extremismus, ale v prvé řadě na tu kvalitu, protože tím, že si to člověk eh, bude používat jenom jednou za čas a když to prostě potřebuje, to znamená, i když si člověk zašpiní ruce, tak si je umeje mídlem, ale pokud eh, jen tak prostě jde jíst někde zvenku, tak stačí si je úplně omít vodou. Voda je vlastně základ hygieny, to byla odedávna, že ono ve většině případů právě samozřejmě jako je to spíš eh, takový ten směr Mm, biznisu a té reklamy, která tvrdí, jak prostě všechno stále potřebujeme e, většinu těch věcí se nadužívá potom, takže pokud se to užívá v té zdravé míře, tak si myslím, že hmm. to prospívá zdraví a i ten člověk se pak cítí lépe. No ano, reklama tá má velmi výrazný e, vplyv na to, že sa vlastně tyto chemikálie v takomto množstve využívají. Protože jednoducho se tvrdí, že bez nich to nejde. Ak chcete být in, tak jednoducho musíte. Dobrý večer, píše nám Pavel. Nebude to súvisieť s kozmetikou, skôr sa bude pýtať na jedlo. Ja som to vlastne hovoril, že môžete klásť otázky aj k Ečkám v potravinách. Tak jeho skôr zaujíma, že či by ste vedeli povedať, či aroma dochucovadla polievkového korenia magi je syntetická a ako ďalej píše, mám dojem, že do klobás sa v poslednom čase pridáva miesto cesnaku niečo umelé, lebo to tak preňkavo vonia po cesnaku, že ani skutočný cesnak tak necítiť. Ja sám som prestal to magi používať a tie klobásky nemôžem ani cítiť. Oci teda topinku s cesnakom zjem rád a tá vôňa mi nevadí. Tak pýtal sa na to Magi, že či je to vlastne, e, či, či tam je nejak, nejaké syntetické látky sú v ňom. Viete, o čo ide? To je také tam eh, se já magi a podobné jako takovéhle ochucovadla už po nesmírně dlouhou dobu vůbec nepoužívám, mě to nenapadlo. Budou tam nějaké umělé aromata a eh, v podstatě jako tam na to navazuje i ten eh, česnek, tak mm. o tom jsem měl takové celé pojednání, že to vlastně vyrábí v Číně, tam jsou takový velmi jaksi, oni jsou takový ty plní mravenečci, takže ty chemici to syntetizují obrovské množství a to je aromatická velmoc, ty továrny ty chrlítů všech možných aromát. A právě konkrétně tam v tom pojednání bylo právě o tom česnekovém aromatu, že většina pic, co je v, jako v těch běžných pizzerích nebo vůbec, co jsou jako ty zmražené, a všechny možné, samozřejmě klobásy, to je chemická, eh, to je chemický koktejl, jako teď myslím ty kupované, ne, ne domácí. Ne, takže ty kupované klobásy, ale párky a salámy, takže tam do toho už se třeba ani většinou neudí, to se neví, že už ten název udě, nám je klamné. Ono se tam právě přidává kouřové aroma, to znamená, e, těch aromat je nesmírně mnoho. A samozřejmě, že budou v dochucovadlech typu magy a budou i v těch klobásách a sam, jako správně cítí ten pán, e, že ta česneková v úvozovkách vůně je uměle syntetizované e, aromatické látky. Dokonce tam v tom článku, co jsem četl, počítali, jak obrovské úspory třeba v Americe právě mají ty pizzerie tím, že místo, aby kupovali drahý česnek, mm. museli ho loupat a potom nějakým způsobem třít nebo to je strašné. Aplikovat, tak teďka si koupí v Číně velmi levné aroma, teď tam bylo takové, jako jak, jak je množství dokáže vlastně jim eh, aromatizovat eh, kolik pic, takže mm. prostě pro ně je to zase eh, velmi úsporné ty voné látky, když eh, už je tady ta otázka, eh, syntetické se používají hodně často i v kosmetice a eh, zajímavé je, že už se vlastně prokázalo, že hned, jsou zařazeny hned za jako konzervanty jako nejčastější alergeny. Takže to vlastně je jak v těch běžných prostředcích, co se dává na tělo v pracích prášcích nebo nějakých čistících prostředcích. Mm. Takže pokud tam někdo vnímá umělé aroma a správně ten pán dělá, že to očichává, protože naše smysly jsou velmi přesné. To znamená, když my víme, jak voní třeba ten běžný česnek, to je dobrota, a jak v podstatě eh, eh, pro mě většinou spíš bych to nazval, že to zapáchá ty umělá aromata, takže pokud to zjistíme, tak samozřejmě se budeme hmm. vyhýbat všem těm ochucovadlům, no a samozřejmě kobásám kupovaným a všem uzeninám takzvaným to. No, <laughs> no. Ale to sú už naozaj len tzv. údeniny. To som ani nevedel, čo ste povedali, že <laughs> už sa to ani neudí. Když čeká, že třeba jak sa to udí ako ja. na Slovensku špek, to v komíne. <laughs> Ja som myslel, viete čo, nie, tak už tak naivný zase nie som, že som si myslel, že by to ešte údili niekde v tých veľkovýrobách klasicky nad dymom, to samozrejme nie, ale myslel som si, že majú na to nejaké zariadenia, proste, kde to nejak zaúdia a toto ste ma s týmto šokovali, že dnes už žijeme v dobe, že je, sa do, do klobásy, prostě ta sa nezaúdi, už sa tam len dá nejaká dymová aróma, no to je, to je, to je katastrofa, to je niečo neskutočné. To, to s týmto ste ma prekvapili, to som nevedel, že už takto to funguje. Domácí No tak to určite, to je pravda. Dobre, Uh, necháme si zajít chuť, aby jsme už takto neskoro nešpekulovali s jedením. Dáme si mi radšej pesničku a po nej to dnes doťukneme a nejaké maily tu ešte máme. Ale samozrejme budeme radi, ak nám napíšete ďalšie studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo telefonát 048 381 0101. skryli. Blúdiš, hľadáš, čoraz viac pre seba žiadaš. Človek drahý, kde sú tie pokorné pravy? tvojich činov, srdečno zmilovaných synov. Dávno dávno splynuli zo zemou. Človek vzácný, kde je krása tvojich básní, múdrosť dědou, ktorí žili s rodnou zemou. Človek čistý, kde sú posvetných stromov listy. V akom čase vrátia sa medzi nás zase. Dávno splinuli zo zemou. Dávno sa dožil. Všetko klíči, nedovol to temnu zničiť. Človek, hviezda, aj keď sa to vôbec nezdá. Znovu vnímaš elfov, ktorí stoja pri nás. A opäť silno verím. Návrat domov, objímanie živých stromov. Človek, láska, diva, zázračnica, kráska. Živá voda, volanie slovanského roda sme sa prehúpli do v podstate záverečnej časti našej dnešnej relácie, v ktorej spolu s mojím dnešným hostom Vítom sirovým eh, chemikom a niekdejším vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu potravinárskeho. Rozoberáme vlastne eh, takzvané, teraz to hovorím doslova, do písmena v úvodzovkách Ečka v kozmetike eh, a hovoríme o ich škodlivosti. Spomínal som, že nám môžete ešte písať, aj volať. Máme tu maily, ktoré aj pribudli cez pesničku, tak poďme hneď na ne. Editka nám napísala, dobrý večer, môj zubár sa chytal za hlavu, keď spomínal zubné pasty z bioobchodov e, že vraj bubnu ľudí, samozrejme za pekné prachy, jednoznačne sa vyjadril za klasickú zubnú pastu bez flóru. My fundovaní veľmi dobre vieme, o čom flór je, Ja osobne si umývam zuby iba čistou vodou a dvakrát za týždeň kokosovým olejom plus kypriací prášok plus šalviový vonný olej, po prípade iná vôňa. Pozor, som vegetarián, v tomto prípade je to veľmi dôležité podotknúť, nie som si istá, či by si to mohol dovoliť mesožravec, napísala Edita. Takže vidíte, pán Sirovi, ona má takú skúsenosť, že doktor, teda lekár, zubár sa chytil za hlavu, keď počul Eh, slova o, o, o pastách v biokvalite. To je asi taká predpokladaná reakcia niektorých lekárov, nie je toto? Oni nie sú veľmi nadšení. <laughs> No, jako je to, že ale takové trošičku někdy až překvapivé, že eh, obecně jako někteří, já neříkám, že všichni, ale někteří lékaři, že jsou největší jaksi doslova jaksi bojovníci proti zdravému životnímu stylu, proti biopotravinám i biokosmetice, a v podstatě jako to, že je to naprosto nesmyslné, už dokazuje ten fakt, který já jsem tady naznačil, že eh, tu zubní pastu v biokvalitě, kterou já si kupuju, je levnější než ta, co se kupuje v lékárnách. Ale samozřejmě, aby jsme neříkali, eh, nebo nedávali všechny do jednoho pytle, tak já, se, já jsem si vždycky vybíral eh, zubařky, tak těm rád bych si s nimi trochu i rozuměl po, těchto strá- po této stránce, a když jsem se na to ptal jedné paní zubařky, které jsem vlastně léta chodil, tak ta zase mi naopak zcela jednoznačně řekla, že ono to vůbec nějak zvlášť ani ta zubní pasta není důležitá, že nejdůležitější si skutečně pravidelně čistit eh, ty zuby dobrými zubními kartáčky, aby tam nezůstaly jídlo. A přesně ta zubní pasta z větší části je spíš pro nás jako dobrý pocit, že to trošku voní v té puse a že něco máme na tom kartáčku. Eh, když se uvědomí člověk, že většina těch národů třeba v Africe, které mají, je to vždycky známé, jak mají krásné bílé zuby, tak oni taky nemají žádné zubní pasty, ale zase lidé, kteří tam byli, tak vyprávěli, že mají takové jako kdyby eh, kartáčky z nějakého druhu dřeva a že si tím mnohokrát za den jako takhle čistí a pořádně, jak si tam šmejdí v té puse, Eh, ty zuby, to znamená první vlastně je tam vždycky právě ta péče eh, tou, eh, těmi nějakými prostředky a ta zubní pasta, souhlasím s tím, že není nějak důležitá, ale co se týká reakce lékařů, tak oni chtějí lidi vylekat, takže samozřejmě budou říkat, že všechno bio je špatné, nebo hmm. mnozí z nich, a že jenom to, co produkuje chemický průmysl, je dobrý, samozřejmě je to biznis, protože oni jsou asi placení velmi často farmaceutickými firmami nebo mají nějaké provize, takže potřebují ty nemocné, takže já bych hmm. tak zase moc jako na jejich reakci ani nebral ohled. Víte, ale to je také zvláštné, keď aj, aj pozerám do mailov, vidím, že samozřejmě, aj, aj některý posluchači se srandu robí z této témy. Ehm, a, a nie len posluchači, samozřejmě doktori vás budou odhovárať a vždy to bude takéto témy prostě akoby v opare toho nožek blázni tu niečo rozprávajú, že si vodou umývajú zuby a že Ježiš Mária, že bežná pasta je zlá a zase to prostě strašia. A na druhej strane aj týmto ľuďom, ktorí si z toho robia posmech, je jasné. Napríklad taká vec, že, že dnes, v dnešnej dobe, napríklad výsky rakoviny extrémne stúpa ja neviem, že VHO hovorí do budúcna o tom, že ja neviem, pomaly každý tretí či piatý človek bude, neviem v ktorom roku už proste postihnutý týmto ochorením. Je teda evidentné, že žijeme spôsob života, ktorý nás zabíja a ničí. A napriek tomu, že už je to evidentné, už je to viditeľné a doplácame na to v obrovských rozmeroch a meradlách, ešte stále napriek tomu akoby je je, je ťažké vysvetliť ľuďom, že jednoducho <laughs> tie choroby civilizačné súvisia práve aj s tým, že prostě naozaj žijeme v dobe plnej chemikálií, jedov, ktoré do seba dostávame, či už cez potraviny, cez vzduch, cez, eh, cez kozmetiku, prostě je toho zrazu veľa. Teraz do toho žiarenie elektromagnetické, ktorému sme vystavené, mo, vystavení, mobily, to všetko, keď sa zráta, to je prostě obrovská záťaž na ľudský organizmus. Ale Ako náhle o tomto začnete rozprávať, tak ste, tak ste prostě vystavení riziku, že vás označia za blázna. Hoci na druhej strane, znova opakujem, je evidentné, že my zomierame v obrovských množstvách práve preto, lebo prehliadame tieto fakty. To je také zvláštne, že ja vlastne ani nemám konkrétnu otázku, len tak som sa chcel náhlas zamyslieť a možno môžete ešte mi k tomu potom niečo povedať, že, že to je také zvláštne, že aj lekári vás budú odhovárať od, od, od nejakých pást v biokvalite lebo to odbijú konštatovaním, že to zase nejakí blázni niečo vymysleli, ktorí by chceli žiť na stromoch a vždy to tak, viete, zosmiešňa a urobia z toho srandu a pritom, veď oni sami vidia, čo sa deje s tými ľuďmi, veď sami vidia, že nech sa pozrú na ktorúkoľvek oblasť e, zdravia ľudí, tak prostě to ide katastrofálne dolu vodou s nami. A napriek tomu si tu budú prostě niekto z toho posmech robiť a ľudí odhovárať, aby žili zdravším spôsobom života. Mne to prostě nejde do hlavy, ja tomu nerozumiem. To je podobné, jak vy jste, když se když ptal na ty vědce, jako, že očekává od vědců jako mnoho lidí, že budou jaksi morálnější a že budou mít nějaké zdravé základy. E, ještě více se to očekává od lékařů a někdo skutečně jaksi se jim doslabě uctíval. A přitom prostě nechápe, že to je jenom člověk, který vystudoval nějakou školu, je dost chytrý na to, aby si to zapamatoval, aby udělal zkoušky. A většina z těch lékařů, aby vlastně skutečně měl nějaký ten Eh, vyšší životní styl, tak to vlastně vydělává na těch nemocných, eh, na, na nemocných lidech. Víte, v starověké Číně kdysi dávno byl doktor placený dle toho, eh, když neměl jako jeho, vlastně jeho pacienti, když byli zdraví. Pokud lékař čínského císaře třeba onemocněl někdo z císařské rodiny, tak ten lékař mohl přijít i o hlavu on měl předem preventivně vlastně zajistit, aby ten člověk neonemocněl. V dnešní době vlastně oni tím vlastně, že jsou lékaři placení farmaceutickým průmyslem, to je obecně známé, tak oni vlastně potřebují ty nemocné pacienty a proti tomu vlastně velmi často bojují proti všemu, co mohlo ozdravit tu společnost. Je to sice pro někoho nepochopitelné, ale vlastně ta praxe to dokazuje a víte, ono je to někdy až takové pro mě velmi směšné, protože ne, to nejen lékaři, ale i mnozí jako jiní jaksi odpůrci zdravého životního stylu třeba eh, říkají, že bio je móda. A tohle to vždycky parafrázuji já říkám, že chemie je móda. Statisíc let předchozího vývoje bylo všechno v kvalitě bio. Já si myslím, že ještě u vás na Slovensku hodně eh, z těch eh, starších obyvatel ještě v podstatě naprosto přesně pamatují, že ještě třeba mezi první a druhou světovou válkou všechno se pěstovalo v biokvalitě, všechny potraviny byly bio, biokvalitě, chemie neexistovala. A do dneška mnoho lidí, kteří umí pěstovat věci bez chemie, potraviny vyrábět bez chemie, kosmetiku bez chemie, dokazují, že to jde a v podstatě i třeba v té biokvalitě, ale přesto někdo bude tvrdit, že to je móda, takže tam prosím vás, ať tomu nikdo vůbec nevěří. Chemie je Eh, móda, která řekněme několik desetiletí teďka se to zkouší na lidech, jak vy říkáte, eh, ty křivky té rakoviny, oni jsou i známé, na webech si může člověk najít, jak narůstá eh, strmě v podstatě výskyt rakoviny, stále se snižuje věková hranice, kde jsem se dočetl, že snad už osmiletá dívka někde v Číně, že dostala rakovinu. Hmm, pokud to někdo nechce vidět, víte, tak to jsou ty slepí Eh, kteří skutečně, nech, můžeme říct si, nechte ty slepé, ať jdou, eh, ať si vedou, slepí vedou zase slepé. Takže když hmm. někdo chce věřit tomu, že bez chemie to nejde a že v podstatě bio jaksi je něco špatného, tak je to jejich volba. Ale já si myslím, že víc posluchačů, kteří eh, váš vysílač poslouchá, tak budou asi jiného názoru a je v podstatě jasné, že pokud chceme být zdraví, tak proto něco musíme udělat. Oni bez práce nejsou ani koláče, takže hmm. Mm, věřit oficiálním médiím nebo mm, těm, kteří tam vystupují, považuji za dost naivní, hmm. takže lépe takový ten zdravý selský rozum, jak se říká, nebo intuice, srdíčkem naslouchá, teď ono to v podstatě každému musí přece člověku, který není nějaký omezený nebo zatížený nebo nějakým způsobem doslova ovlivněný tou manipulací masovou, tak každému prostě musí dojít, že prostě té chemie už je moc, hmm. že jednoznačně ta cesta je na zpátek zase k té jednoduchosti k přírodě, to platí potraviny, kosmetice, no a prostě když někdo chce křičet a urážet, to je jeho problém, hmm. radši si budeme někde zatančit třeba nebo do <laughs> přírody si projít a nebudeme dělat žádné si z toho vrázky, že se to někomu nelíbí. Máme někoho na telefonnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, to som zase ja. To zase ste zase chcela niečo pridať k debate. Nedávno som sa dozvedela, že niektoré potraviny sa konzervujú uh, eh, radioaktívnym žiarením. Uh, eh, poviem príklad, napríklad uh, eh, hamburgery, ktoré sa vyrábajú v továrni, oni sa zabalia, uh, zabalia sa do škatúl. E, to všetko sa potom e, ponorí do nejakej radioaktívnej e, tekutiny a tým pádom e, takéto potraviny sú konzervované na veľmi dlhé obdobie. Ja som ehm, dosť z toho bola prekvapená, lebo to bola vlastne informácia, ktorú som získala náhodou a ani vlastne ma nenapadlo, že by niečo mohlo byť takto radioaktívne ožarované, eh, keď sa jedná o jedlo, ktoré my vlastne dostaneme do nášho organizmu. I chcela som povedať iba túto informáciu, ku ktorej som sa dostala. Neviem, či váš host eh, o niečom takom počul. Mm -hmm. Ďakujem veľmi no, pekne. No, ďakujeme, do počutia. Tak toto už znelo ako dosť veľký hardcore tak toto poviem. Počuli ste niečo takéto? Môže byť niečo na tom pravdy? No, já prostě musím ještě tu posluchačku zklamat, že ono se to děje v mnohem větším měřítku. Aj, aj, aj. Jak jste vzpomínal, eh, jak jsem dělal na tom výzkumném ústavu potravinářském, tak on měl takovou zajímavou ulici, eh, jmenovala se Rádiová ta ulice. A o kousek dál od tohoto chemického výzkumného ústavu byl právě tenhle ten ústav, který eh, ty zářiče, tam nemusí být žádné ponořování do kapaliny, to je obrovský takový generátor, který prostě ozáří eh, v podstatě, co se tam dá, eh, těmi pronikavými paprsky, to znamená radioaktivní paprsky. A to už se dělalo eh, velmi dávno u nás, třeba koření nebo čaje, v podstatě, když se jim nezdálo, že by to mohli třeba holuby, kdyby na to dělali nějaký ten bobek, tak oni to ozářili, to jsem se doslova dozvěděl od paní, která tam dělala v téhle té, eh, správně nazývané rádiové, radioaktivní ulici, a že už musela odejít, když tam třeba ozařovali eh, anís, který taky někde se zřejmě znečistil trošičku, který potom klidně dávali do eh, čajů třeba pro děti. To, co se ke mně dostalo, že naprostá většina zeleniny, ovoce, které průřezová a která je ve velkoskladech, že ty zahraniční velkosklady zase mají tyhle ty gamma zářiče radioaktivní a ozáří to a tím vlastně to umrtví. Proto to je to tajemství, proč v hypermarketech eh, ta zelenina tak dlouho vypadá jako čerstvá. Když se podíváte tam třeba, dokonce oni píšou, brambory jsou ošetřeny proti klíčivosti. To znamená, jsou ozářeny, tím vlastně se umrtví a proto už neklíčí ty brambory. Takže toto se děje u těch běžných potravin a e, není to jenom u hamburgerů. Nějaká ta zbytková radiace tam samozřejmě zůstává, takže mm, kdyby někdo měl Ježišmarja. detektor radioaktivního záření, tak si myslím, že to najde v dost potravinách. Ale to je dost tra- na, na závěr tragické. No to, to je úplně tragické, co teraz rozpráváte, že to je to akože normálne sa tu ožarujú radioaktívne potraviny a dokonca spôsobom, že ešte by aj niečo bolo zmerateľné, nejaké stopy toho radioaktívneho žiarenia, keby si dal niekto tú námahu a zmeral to, že to sa to je... Či to, čo toto je? Já zase tohle Neboha nevím, protože já nemám jako tenhle ten e, detektor, e, nemůžu říct, ale jako co se týká třeba, jak jsem tady říkal na začátku, jako to už se dělo skutečně a toto můžete teda potvrdit jako vědec, jako člověk, který tam... Vědec, mě to řekla jiná vědkyně, která dělala na tom, výzkum, na tom ústavu, který byl v té rádiové ulici o kousek dále od nás. Hm. Že, že prostě tam mě to hlavně šokovalo, třeba ten anís pro ty, který pak se dával do těch dětských čajíků, tak to už to nedokázala pracovat zpracovat jaksi se svým svědomím, takže musela odejít a pak mi to jako taky říkala. Takže to už se děje poměrně dlouho, protože samozřejmě ty radioaktivní paprsky Eh, jsou smrtící, takže oni usmrtí úplně všechno. Mm, tam jako hmm. největší problém je v tom, že ono už to není živé. Jo, tak to, je to, co vlastně člověk, jako každý, kdo přirozeně jako vnímá energii, tak prostě on ví, když si vytáhne mrkvičku nebo bramboru ze země, jakoukoliv eh, tu potravinu, tak to všechno je živé. A když se to umrtví radioaktivním zářením, tak je to mrtvé, doslova do písmene. To znamená, tam už to nedodá žádnou energii. Když bychom se ještě šli do této oblasti, nejsou v tom enzymy, které vlastně změní. To no, pokud hnědne květák, příklad, tak to je právě takzvané enzymové hnědnutí. Když se ozáří ten květák, tak je bílý měsíce. Hm. Pořád stejný, ale je mrtvý. Už tam není to, co tam má být. Takže toto se děje. To je ten rozdíl vlastně, že se Němčina má takové úžasné slovo. Potraviny jsou Lebensmittel, to znamená prostředek, který má dávat život. Ale potom je nárung, to je strava, nebo potrava. Hmm. A to je něco takového, jestli jako v podstatě, že se dá do žaludku, do těla. A lidé dělají podobně i na tělo, zase patlají něco, co vlastně je mrtvé, co je chemické. Vlastně všechna chemie je taky mrtvá, když bychom to řekli. I to konzervovaná, ať je to konzervovaný nějaký jako eh, kosmetický prostředek, ať je to potravina běžná, e, tak všechno to je vlastně se to umrtvuje těmi chemikáliemi. Takže pro mě, když bych to ještě posoudil, více škodí ty chemické látky než to ozařování. Jako když bych vzal to, co mhm. vlastně jak škodí, tak e, je to nejvíc ta přemíra všech možných, jak vy jste sám tam říkal, jak jste o tom uvažoval, všech těch škodlivých vlivů, až po to, že lidé jsou nervózní a v podstatě ten život není tak úplně neodpovídá tomu ideálu, hmm. tak eh, to je takový vlastně atak, že ve většině případů potom se to někde, řekněme, úplně eh, skolabuje. Hmm. A eh, čím prostě, je to přímá uměra, čím více toho negativního, nesprávného, řekněme, nebo nějak poškozeného do sebe dostáváme, tak tím doslova hrajeme ruskou roletu, hmm. kdy teda nás to nějakým způsobem zkosí a naopak čím více prostě se vrátíme k tomu přirozenému, tak u těch potravin třeba, když se na to vzpomíná, tak prostě nekupovat takové ty dovozové věci z hypermarketů nebo minimálně kupovat co hmm. nejvíce to, co je naše. No, tak je, je, to, je to někdy taková docela velmi zajímavá, e, zajímavá víte, věc, aby člověk našel aspoň něco přirozeného, to, co dědově a pradědově měli úplně běžné a nějak to nazývali. Vypěstali si to <laughs> sami, tak to dneska je složité vůbec někde najít. No, to hej, to, lebo my žijeme dobu, že je lacnější dotiahnuť paradajky zo Španělska, ako z vedlejšího mesta. To je teraz už taká doba. Eh, niekto opäť ešte stále, aj, aj napriek tomu, že už teda pokročila hodina, máme niekoho na telefónnej linke, tak samozrejme potiahneme ešte trošku túto reláciu ďalej. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. Marian Zumreho. Uh, eh, je jasné, že uh, otázka by mala byť, mali by sa ľudia pýtať, to je hlavne, že kto zlikvidoval slovenské hospodárstvo. Lebo to by sa malo, podľa mňa, a určite nie som sám, obnoviť. Keby sme mali, keby naša vláda, alebo proste to názvem, dotovala naše, našich slovenských polnohospodárov, tak máme všetkého dostatok. Protože tu sa stalo zo Slovenska eh, zder eh, proste šumpa. Šumpa. A trávia nás tu jak krysy. Keď, ja viem, že ešte by som chcel čo povedať, viem, že to, to nehodí uh, v, tém, v téme, ale včera som čítal článok, Eh, na internete, že Američania potvrdili, že chodia striekať so zlietadlami chemtrails, keď ste o tom počuli niečo. Aj minule som natočil uh, v mojom meste, umenom, uh, eh, také divné mráky a tak, ako bolo to divné, ale tých ľudí, jak som videl, tak proste, tí ľudia proste sú takí úplne, proste ich to nezaujíma. Prejdú, ani sa na to nepozú. Vôbec, ako ľudia sú úplne mimo. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my, aj keď toto už teda bola naozaj otázka, že uh, toto by sme už asi tu boli ďalšiu hodinu, keby sme sa mali ešte aj k týmto záležitostiam ďalším dostať. Ostaneme my asi radšej pekne a uzavrieme túto reláciu aj konštatovaním, že teda ostaneme eh, pri kozmetike, poťažmo teda potravinách, aj keď samozrejme do istej miery to súviselo aj s našou dnešnou témou, čo ste povedali. Aj keď teraz tu sa bavíme o tom, že jednoducho Teraz je vlastne by bolo jedno, že či to naši vypestujú alebo cudzí, tu sa to prostě teraz ošetruje chemické, by to dlhšie vydržalo v tých obchodoch a otázka je, že či by sme tomu zabránili, aj keby to naši dopestovali, že to prostě ty hypermarkety takto ošetria aj tú našu zeleninu Slovensku zrejme podľa všetkého. Takže e, týmto by sme sa celkom nezbavili tých negatív. Asi skôr bude cesta tá, ako to aj dnes hovoril viackrát e, môj dnešný host, pán Vícirovi, že treba sa tak trošku asi uskromniť a nepodliehať ani reklamným tlakom, to teraz naražam hlavne na, na tú oblasť kozmetiky, a takisto ani e, nepodliehať tým tlakom, že teda treba si z niečo kupovať jedine do hypermarketov Dá sa podporiť svojho nejakého farmára miestneho, ktorého máte. Alebo keď máte ešte viacej odvahy v sebe, tak možno niečo svoje vlastné si rozbehnúť niekde. No, pozerám na hodiny. Pán Sirovi, my už by sme mali v podstate aj končiť s tou našou reláciou, lebo čas sa nám naplnil. Ale vidím, že toto sú naozaj témy, ktoré jednak ľudí značne zaujímajú. A zrejme by to aj asi kľudne my sme ešte mohli dať aj e, reláciu číslo 3 na túto tému niekedy v dohľadnej dobe. Čo poviete? Cítili by ste sa ešte na nejakú trojku? <laughs> v zmysle relácie samozrejme ne, teraz nech ma nikdo nechytá za slovíčka. Nějaký třetí díl. Pokud bude zájem, protože e, tam spíš víte, lidé, e, jak říkal tady ten pán, jako se potřebují probudit a měli by vnímat a já bych to spíš ukončil e, pozitivním, to, co tam jste četl, ten mail nějaké té posluchačky, že ono, když se alespoň občas někdo skutečně probudí a teďka si všimne, že něco se dá dělat lépe, on dělá to a zjistí, že to skutečně funguje, že to je uskutečnitelné, že to ani o tolik víc nestojí, tak eh, to je úspěch a to by se měl lidech podporovat, protože ono nemá cenu samozřejmě láteřit na něčím, že je špatné a hledat řešení, jak to dělat lépe a ono skutečně, eh, jak, eh, co se týká potravin, tak u té kosmetiky, tak my můžeme mnohé zlepšit a víceméně hmm v tom velmi často i ušetříme peníze, zdraví a ještě se budeme cítit lépe. Takže souhlasím s tím, klidně, když bude zájem, můžeme ještě pokračovat. Tak a máme tu ještě jeden pekný mail na záver, já ho aj prečítam, lebo je to také zaujímavé. Napísal nám pán doktor. Zubár. Vážený pán moderátor, počúvam vašu reláciu. Zvlášť ma zaujala pasáž o pastách bez flóru, pretože som zubný lekár ale má výhradu, aby ste všetkých lekárov a zubných lekárov hádzali do jedného vreca ako tých, ktorí túto problematiku neovládajú alebo nás vykresľovali nebodaj takých, ktorých platia farmaceutické firmy. Zubné pasty Biorepair bez flóru už doporučujem dávno aj pre deti. Na strednom východe si ľudia umývajú e, driekom, ktoré sa volá misuík alebo tak nejak a je z rastliny Salvadora Persika. Tak toto nám napísal pán doktor. Ja vám veľmi pekne za ten mail ďakujem a samozrejme som rád, že ste nás na to upozornili, lebo naozaj, keď o tom hovoríme, tak môže nastať potom z toho taký, tak, eh, taký dojem, že sme hodili všetkých lekárov do jedného vreca. To by bola samozrejme veľmi veľká chyba, keby sme to urobili, že by sme tvrdili, že všetci lekári sú takí a nenájde sa medzi nimi absolútne žiadna výnimka. Samozrejme, že to nie je pravda len keď sa o tom tak rozprávame a vo všeobecnosti sa povie lekári, tak sa to automaticky tak vníma, že všetci, ale samozrejme sme všetkých nemysleli a pokiaľ sa aj medzi lekármi nachádzajú takéto výnimky, tak nás to môže len a len tešiť. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne jednak aj pánovi doktorovi, ktorý napísal mail na záver a hlavne teda aj môjmu dnešnému hostovi, pánovi Vitovi Sirovému a teda v prípade, že záujem bude, tak spravíme ďalšiu reláciu číslo 3 na pokračovanie. Tak, pán Sirovi, majte sa pekne, ďakujem za dnešný čas a za informácie, e, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Majte sa pekne a do počutia. Do počutia. Tak, vážení poslucháči, Vít Sirový, to bol host našej dnešnej relácie a ja len zopakujem už na záver, že je to vlastne človek, ktorý pochádza z rodiny, kde takmer všetci boli chemici, on sám je e, vyštudovaný chemik, kedysi dávno alebo dávnejšie pracoval ako vedecký pracovník výskumného ústavu potravinárskeho, kde práve pracovali zhruba vlastne skúmali všetky tie Ečka a konzervanty. Potom stade odišiel, lebo jednoducho prišiel na to, že nerobí e, ľudstvu prospešnú vec, ale naopak. No a dnes sa teda zaoberá práve tým, že aj píše knihy o tom, ako sa vyhnúť e, týmto nebezpečným látkam v potravinách a ako sa vyhnúť aj v kozmetike. Takže ďakujem mu veľmi pekne aj, a samozrejme jemu a takisto aj vám, že ste s nami vydržali až do tejto neskorej hodiny a takisto za ohlas poslucháčsky, za maily a za telefonáty. Majte sa pekne do počutia. A už keď sme si tak pekne hráli, tak sa tak Žiarislavovské rozlúčime. Do počutia. Ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Matka zem široká, nosí má každý mat gazem shiroko nosi magas di den vodo mana poi chlebo mana siti mat gazem shiroko verniti ja Bogiem w krainie ze